Ispred mene je gost koji će možda malo odskočiti od drugih gosti u koje smo imali do sada u podcastu. On nije direktno vezan za fitness i za zdravlje, kako, zapravo fizičko zdravlje, ali je sigurno uh, velikim dijelom uključen u naše mentalno zdravlje i donosi nam kvalitetne informacije o kojima ćemo danas saznati, što je njegova zapravo, ja rekao, neka vrsta specijalnosti. Njegovo ime je Zoran Salopek, a on će nam sada upravo reći kako je on došao do onoga što je sada. Pa prije nek što krenemo, ja bi ovoga odmah možda mrvicu ispravio. Ja bih rekao da fizičko i mentalno zdravlje neodvojivo. Absolutno. Nikad nisam vidio ovoga mentalnu, zdravu i zrelu osobu da je fizički nezdrava. Znači, vidio sam preko nekoliko puta kako se mentalno zdravlje odražava na fizičko zdravlje vi uzmite samo obične emocije, jel? obična emocija bijesa, ljutnje koju svi osjećaju. I ako ga ju zadržiš u sebi, ozlijedit će tebe. Vidio sam ljude sa rakom koji su dobili od toga. Znate, kad su ljudi duboko nesretni, sami sebe razbole. Kad si zao, kad si naopak. A ako taj bijes isti pustiš van, onda ozlijediš drugu osobu. Što god da napraviš, si pogriješi. Tako da je jedino ispravno doći do toga da nema ljutnje bijesa. E, to je moja tematika. Ajmo ja se ispričavam što zapravo prekidam predstavljanje. Molim te Ali što sa bijesom kada on nastupi? Pa ne možeš puno napraviti. Da li, da li, da li ajmo reći na neki način, trenirati zaustavljanje bijesa mhm. u nastajanju ili ga staviti pod kontrolu? Treća, važno pitanje zašto. Zašto je nastao taj bijes? To je pitanje koje treba. Znači, bijes je tu samo da te osvijesti bijes, ljutnja, patna, potištenost, nervoza, stres. To je sve patnja, to je signal naše duše koja ti kaže ej, nešto krivo radiš, ne vidiš dobro. Užasno je jednostavno. Znači, ovaj život ima jednostavna pravila, jedno od glavnih pravila, ako imaš patnju, sam si si kriv. Možda nisi kriv, ali si dalje odgovoran za nju. Patnja, čim nešto patiš, čim si nešto ljut, jedino moraš pitati šta sad krivo radim. Nije uopće važno šta se dešava sa vanjskim svijetom, važno je šta se dešava s tobom, šta si ljut. Jučer sam bio na podcastu pa smo jako puno pričali o bijesa i kaže, ali kako da se ne ljutim kad nam Bad Blue Boy se ovoga vode u zatvor? To je nažalost neka stvarnost sa kojom se neko ovoga živi. Ja kažem, ista situacija, ovo mene toliko ne muči, stvarnost me toliko ne muči. Ja bih rekao da je veći problem onda prihvaćanje stvarnosti nego ovoga sam pogled na istu stvarnost. Mi kad govorimo razlika između evo, tebe i Isusa je jedino stvar perspektive. Ničega drugog. Zrelosti perspektive. E, razlika neke osobe koja jako pati, koja je depresivna, potištena ili bijesna i ljutnja i smirena osoba je samo percepcija. Ništa više. Mi kad govorimo o percepciji, ja uvijek volim se referirati na geocentrični i heliocentrični sustav, jel znamo povijest uvijek su ljudi do nekog, ne znam, 14. 15. stoljeća koje god već, vjerojatno sam fulo, nisam dobro u povijesti, su ovoga mislili da je geocentrični sud da se sve vrti oko zemlje. I onda je došao Galileo i rekao, ne, ne, ne vrti se ovoga, sve oko zemlje, nek se mi vrtimo oko sunca. Spalili su ga radi toga. Samo radi percepcije. Ja sam ovdje, a vjerujem i puno ljudi kao ja, ovoga, da kažu da nije važno ovaj vanjski svijet. Ovaj vanjski svijet je nazovemo nekozvana organska simulacija da ti dođe duša da bi skupljala iskustva. To nam je smisao ovog života. I čim se baviš vanjskim svijetom, si u problemu. Kad se počneš baviti sa sobom, to je samo stvar percepcije. U praksi ja sam poduzetnik, ja dolazim iz poduzetničkog i menadžerskog miljeja. Znači, odrasli muškarac. Za muškarca nije dobro da govori o ljubavi i strahovima. Jel? ja se jedino cijeli život bavio time. Ja kad sam pokretao svoju prvu firmu, mene je ona bila kompletno irelevantna. Meni je jedino bilo važno što ja ću naučiti uz nju. Mene moja žena i moja djeca su mi nebitna, ako to može imati smisla. Meni je važno što ja učim uz njih. Mene su moja djeca naučila jako smirenosti, način kako upravljati sa njima. Moja žena me naučila strpljivosti i ljubavi. Čudo stvari sam naučio. Ali to jedino možeš dok nisi vezan uz njih moje nekako razmišljanje zašto ja, na primjer, želim imati djecu. mm ako bi to gledao tu situaciju iz nekakvog sebične perspektive, znači zašto bi neko htio imati djecu, zašto bi neko htio sebi nametnuti obavezu koja je 24 e, sata do kraja života. Mhm. Zašto bi neko htio to zapravo? Zašto bi sebi neko uništio luksuz života da ne može putovati, mislim ne može, da mu je otežano putovanje, da mu je otežano kretanje, gdje god krene uvijek ima misao da razmišlja o nekom drugom. Ali isto tako sam e, u nekom dubljem razmišljenju otkrio sebi da ja jednostavno iz ovog života ne bih htio otići bez da prođem to iskustvo kako biti roditelj, kako osjetiti dječju ljubav i kako osjetiti ljubav prema djetetu. Evo sad dok pričaš se cijeli ježim. Evo kao što sam te rekao na početku da imaš znati želju i da će biti izvrsna razgovor. Pokrenuo se savršenu temu, zove se roditeljstvo. Roditeljstvo je, isto ima svoju smisao i svrhu, zašto je tu, a ona je prirodni odgovor na ego. Ego je ja ili ti, to ćemo kasnije doći do toga, a ljubav je mi E, ljudi imaju djecu, ja ljudi uvijek kad pokušavamo osvijestiti uvijek im kažem daj mi reci da imaš ili nemaš dijete, da li bi mu preporučio da bude ko ti? E, roditeljstvo je iskustvo koje šteta fulat. Mi smo ovdje došli u život po iskustva i ja kažem roditeljstvo je jedno stvarno vrhunsko iskustvo i baš ga je šteta fulati. Trebaš malo sazret za njega, trebaš imati jednu opet percepciju i perspektivu, ali ko sve nije važno šta radiš, važno je zašto radiš ljudi znaju ići u roditeljstvo iz uvjerenja, dolaziš iz krajeva obitelji gdje je puno djece fora, pa imaš djecu čisto zato jer svi imaju djecu i to nekako je ostvarenje. Možeš raditi pravu stvar, ali iz krivog motiva. Roditeljstvo je savršena stvar, ja imam dvoje, dvije cure i puno su me naučile, ja se nadam možda i ja njih. I stvarno je iskustvo za, za, za probati. Ali kažem, to je, to je onaj primarni razlog gdje ćemo stvarno naučiti ljubav instantno. Zašto? razgovaram sa puno ljudi i uvijek imamo taj agresivni ego koje je ovoga ja, ja, ja, ja, meni, meni, stjecanje no? i pasivni ego strah. Znači, u istoj situaciji pasivni ego se povlači, agresivni ego napada, nameće se, dokazuje se što već god. I uvijek pitam ljude ovoga, jel ti dobro to? Kaže, savršeno mi je. Znači, cijeli život sam podredio sebi, izvrsno uživam, putujem, samo ja, top. Ženi sam uvalio klince, vrhunski. Ja kažem, znači, svoju djecu učiš to kaže normalno da nemajmo. Ali je dobro za tebe, zašto nije za njih? Jer nam ljubav odmah osvijesti što je ispravno. Nešto što bi sebi dopustio, na primjer, bježat od konflikta, jel? Strah od konflikta, pa ćeš odugovlačit, bježat. Svoje djece ne bi nikad dopustio. Rekao bi mu, ne, odi i suoči se, jel tako? A sam sebi ćeš to dopustiti. Zato je roditeljstvo, uvijek pokušavamo staviti to roditeljstvo kao kao primjer jer instantno vidiš šta znači ljubav, šta je ispravno. E sad nam onda ostaje hrabrost da ono što prepoznamo da stvarno i napravimo. Kao što bi Morfeus rekao, ovoga nije isto znat svoj put i kročit njima. Kada je to iskustvo došlo? Kada je to saznanje došlo? Tvoj život? Ovo o kojem pričam? Da. Nakon jako, jako puno iskustva. Sa nekim iskustvima sam već došao. primjer, jako je važno prvo razumjeti šta je iskustvo. Ja sam probao, moja nezrelost jedna je bila Brtija, ali ja sam bio jedno 10-15 godina u Birtijama, stvarno sam mislio da je važno. Jel? I ljudi su rekli, koliko ti imaš iskustva, ti stalno u Birtijama znaš cijeli grad sve. Ja sam jedan dan shvatio da nemam iskustva, ali da imam iskustva ne bi više išao tamo. Jedan dan mi je došlo i onda sam shvatio, ali ovo je fakat glupo, ono, mislim, super je, družimo se, zezam, ali je li ima neke drugo? I jednostavno sam prerasao to iskustvo, sazrio sam. E tad sam ga stekao. Kad sam rekao, e, ali ovo nije važno. Jer onda ti dođe, ali šta je važno? Sa nekim stvarima sam već došao, jer, na primjer, materijalno me nikad nije zanimalo, otkad znam za sebe, bilo me baš briga za materijalno, uvijek mi je bilo važno i druženje, veselje, sreća. Sa nekim stvarima sam došao, sa nekim stvarima sam morao steći. Jedna od moje najvećih neiskustava i nezrelosti je bilo evo ti izlasci ovoga, koje mi je trebalo da absolviram 10-15 godina. Samo jedno iskustvo. Kad govoriš tako, pogledaj ljudsku vrstu. Samo za iskustvo vatre nam je trebalo milion godina. Trebalo nam jedan milion godina da steknemo jedno obično iskustvo vatre. I onda smo krenuli dalje. Tako ti i sa osobom. Koliko ti sad treba da prevladaš svoju nezrelost? Deset godina, dvije godine, dvije minute, ovisi o tebi. Ja kažem, evo, ja sam uvijek malo sporije učio, pa <laughs> ovoga, ovu nezrelost mi je trebalo duže. Ja svoje slabosti vrlo rado ističem, jeli, sve svoje strahove i nezrelosti s kojima sam se suočio iz čistog razloga, jel si jači. Sve kad staviš na stol, si jači. Šta najbolje, ne smrde više u tebi. Ako nemaš nikakvo ograničenje staviti sve na stol, sve nekakve ovoga, lakši si. Na početku si rekao da je potrebna neka patnja, jel? Se dogoditi u životu kako bi došlo do promjene, odnosno nove spoznaje. Koja je to patnja bila u tom životu? Pa moja patnja osobno je bila ovoga obiteljsko nasilje, alkoholizam, jel, trajalo jedno 5-6 godina, one sretne 90. kad su počeli, tata dobio otkaz, pa onda boca konjaka do 12 popodne i onda hajla bajla, jel? U tom trenutku policija je reagirala na način ovoga, pa da, nemoj više, evo. I onda stari kaže, dobro, neću više, i oni kažu, evo, sve u redu i odu. Nije to bilo ko danas, jel? Tako da je to trajalo stvarno jedno 5-6 godina i to mi je najbilo stvarno jako puno kompleksa, frustracija. Cijeli sam bio iskrivljen. Ako sam uzel pivu sa 18 godina i popil sam se rasplakao, sam odmah mislio da ću biti alkoholičar. Niš nisam vidio kak spada, i u tadašnjem trenutku ovoga, to više puta kažem, me tadašnja cura ostavila jel, i rekla Zoran krasan si, jel, stvarno ne više s tobom i tvojim plakanjem i okretanjem i da, emocionalnom volatilnošću, to je danas termin. I meni je prvo došlo da nađem drugu curu. Zašto? Jel, ovoga, jel sam se osjećao slabo. Htio sam se na nekog nasloniti, treba mi nešto. I onda sam se pitao to ovoga famozno pitanje zašto? Zašto mi treba nova cura? I onda sam skužio da sam slaba a ne volim biti slab, to mi baš ne odgovara. Tu dolazimo do onog fizičkog i mentalnog. Ja e, kad idem na planinarenje, kad idem, evo sad sam bio na Highlanderu, treba mi jako puno neodustajanja. I ne volim biti slab. Ovoga, I uvijek se volim suočiti sa tim slabostima, ne može se suočiti dok se ne priznaš, dok ne staviš na stol. I to, to priznanje samo sebi, onda kad sam skužio, ja, fak, slab sam ovoga, ne smijem ići u vezu, moram ići u samoću. Jer mi je bio strah samoće, jel? nikad nisam imao ono obiteljsku potporu, nisam imao to toplo gnjezdo što bi se reklo, jel? Pa sam uvijek se bojao sam moće. I onda sam otišao jedno godinu dana hodat po Zagrebu, sam koluđak hodao po kiši, po snijegu. Samo sam propitkivao svoje misli, pokušao skužiti zašto, zbog čega. I onda sam se uspio na taj način reći patnje. Jer ne možeš patnju maknuti, ne možeš ne mislit bit ljut. Moraš doći zašto si ljut. I kad sam uspio to osvijestiti, patnja je nestala. Onda sam skužio čovjek pa ovo radi. Onda sam to išao primijeniti na putovanja, pa sam išao primijeniti na, na završiti faks, pa dobiti posao, pa postati menadžer, pa ako si tak pametan, ajde otvori svoju firmu da vidimo će tamo raditi. Uvijek sam si davao nove izazove. Ovoga, jedan od super izazova gdje sam primijetio, e, to sam u prvoj knjizi napisao, sam počeo poker igrat. E, mama poludila. Ti, ti ćeš postati kockar. Ja kažem, mama, ali mene ti zanimaju iskustva, jer ti znaš koliko ti emocije izaziva kad sjedneš za stol. I mene zanima koliko ja mogu kontrolirati svoje emocije. Kaže, to nema nikakvog smisla. Ja kaže, znam, pusti. Kaže, jel dobivaš? Da. A onda dobro, onda igre. <laughs> koja su bila, recimo, e, iskustva koja si prenio dalje u život iz pokera? Hmm. Poker kao iskustvo je fenomenalno ovoga iz čistog razloga jer, jer je stvarno emocionalno intenzivno. Ja s obzirom kakav ja sam već ovoga, počeo sam igrati u Zagrebu, pa sam onda skužio da mi ide, pa sam otišao u Berlin, pa sam otišao u Lisabon, pa sam u Amsterdam. Rekao, ja hoću najjače na svijetu, di su najjače otišao sam u Vegas igrati sa njima ja kad sam sjeo za stol, ja to rekreativno igram jednom u četiri mjeseca, ja znam da sam takozvani fish, ovoga, da sam ribica mala. Čim sam sjeo za stol su svi se oblizali, vide me po habitusu da tamo ne pripadam, jel? Kak ja vidim po habitusu, jel neko zreo ili nije, to tako oni vide po habitusu. Čim sam sjeo, ja sam vidio da su svi malo poskočili od sreće. <laughs> O, vidi turista ja sam znao da imam jako, jako kratko vremena, ali vremena radi za mene. U poker je ovoga vrlo egzakna matematička igra i znam da moram izgubiti, sam je pitanje vremena. I znao sam da imam maksimalno sat vremena da išta napravim protiv njih, ali htio sam to iskustvo. I kad sam sjeo za stol, normalno da su me svi počeli napadati i odlučio sam to racionalno moraš odlučiti i onda emocionalno si to iskontrolira. Odlučio sam da ću na jednome stand my ground. I glavni od njih, kak me stalno pado, vidio da sam tupav, ovoga, na jednom sam dobio relativno dobre karte, rekao sad ne odustajem. I kao kako obično ide, tak život se postavi, ovoga, ova je 2000 eura, 3000 eura, znači ova je stvarno počeo rokati koliko. Ja sam u jednom trenutku spustio karte, ja uopće o kartama nisam razmišljao, ja sam, zašto? Jer mi racio mi govori kreni, sigurno moraš matematički biti bolji, a emocije mi govore bježi u svim svojim poduzetničkim, u svim aktivnostima, u ljubavnim aktivnostima, u cijelom svom životu, plus taj poker, ja sam uvijek borio se između racija i emocija. I u tom trenutku sam se samo sam uzeo pet minuta da se emocionalno smirim, da znam neću pobjeći, nema blageve, nema šanse, ono, može biti najbolji na svijetu, ono, I'll stand my ground. I ovoga uspio sam ga opoljušiti, isti <laughs> sekunde sam se digao od stola jer znam da je sljedeća njegova. Zato ja kažem, mi se možemo u svašta upuštati. Samo moraš biti svjestan zašto, zbog čega, tih malih detalja. Jedan tren kada je ovoga, jako sam e, planirao to racionalno, moja najbolja emocionalna reakcija je bio kad mi je brat umrao od droge. Je ovoga, mama je bila u jednom e, neadekvatnom smještaju za to doba. Ja sam digao kredit, kad govorimo o emocionalnim reakcijama, kupio sam je kuću. A kupio sam je kuću na klizištu, bez vodovoda u švicarskim francima i preplatio sam jednom dupla. Znaš zašto? Jer mi se sviđala crvena fasada. U tom trenutku života kad sam bio sklon emocionalnim reakcijama, normalno da sam, i tu sam pogrešku plaćao 10 godina. Švicarski franci, svi znaju kako to ide. I, i nikad se nisam zamjerio. Rekao sam ovo stvarno super edukacija, zašto nikad? Jer ja nikad nisam gledao greške kao greške, nego sam gledao kao edukaciju. Rekao je, stvarno bila skupa edukacija. Deset godina mene je od plaće, tad sam kao znanstveni novak imao pet i pol tisuća kuna i nakon kredita mi je ostalo dvije za život. Jel? Ovoga, ali mi je bila super edukacija koja me podsjećala deset godina zašto ne biti emocionalan. I kad sam uspio prevladati to iskustvo i kad sam se uspio racionalni um i svaki put sam uspio racio, sam u jednom trenutku primijetio da mi ni racio više ne radi. It can get you only so far. Ehm, znači, ono što te dovelo do tu nećete dovesti dalje. I jednu godinu dana sam istraživao šta je dalje, šta ima iznad racija. I od jedan put mi se počeo javljati intuicija. Stvari mi je govorila koje su mi kompletno nerazumne. E, tipa daj otkaz na faksu. Znači ja sam 2008. 2012. kada je bila ona najveća kriza u Hrvatskoj, sam dao otkaz na faksu. Mene u kadrovskoj nisu znali kako dati otkaz, jer niko nije dao otkaz na faksu. Ko je dao otkaz ko znanstveni novak? Znači imaš siguran državni posao 2012. Znam, to je prije 11 godina, danas to nije. Još uvijek je tema. A tad je bilo, pa smo pitali, jesi bolestan, šta ne valja s tom? Nisu imali papire, jer nisu, niko nikad nije dao otkaz. Mene je to katalputiralo karijeru, završio sam u međunarodnom menadžmentu, krenuo sam u poduzetništvo, nije važno. Ali ta intuicija, kad sam počeo svačati da u mene ima jedan dobar mali glas i jako pouzdan ja uvijek kad razgovaram o intuiciji, uvijek pitam ljude li imaju intuiciju. deset 9 od deset ljudi kaže da ju jako osjeća. A e onda pitam koju slijedi. e onda sve ruke padnu. Znači imamo emociju, pa nad njom je recimo neka vrsta racije Točno. i onda je intuicija. <clears throat> Točno. Ajmo onda krenuti od početka. Kako prepoznat emocionalnu reakciju, kako poz- prepoznati racionalnu, racionalno djelovanje i kako prepoznati intuiciju? Super pitanje. Znao sam da će biti izvrstan intervju. <laughs> Emociju ne možeš prepoznati, u njoj si. Ne razumiješ da si emocionalan. Znaš kad razumiješ, kad prođe. Ja svoje svoje pogreške koje sam napravio, shvatio sam ih nakon što sam ih napravio. Dok sam kupovao famoznu crvenu kuću, ja nisam znao da radim pogrešku, ja sam bio siguran da radim ispravno. Pa crvena fasada. Pa ako ćeš drugu kuću kupiti. Razumiješ? Ne možeš prepoznat. Prepoznaš tek nakon. Jer emocije su uvijek prolazne. Intenzivne su i prolazne su. Treba ti malo treninga da to počneš osvještavati, da se kažeš, aha, čekaj, sad sam ovoga. Ja jako dobro prepoznam kod ljudi kad postoje emocionalni, pričaju nerazumno, neracionalno, nema ni smisla što govore. Jednostavno ja u tom trenutku se zgasim, jer više razgovor, svako je bio u nekoj svađi se ikad uspije išta u svađe izvući nešto pametno i svađe, nikad ništa. Evo ovaj i kad imamo ovoga nesporazuma, ja kažem sad nećemo razgovarati, sad nije pametno. Dajmo si 10 minuta, nakon 10 minuta sam da ff, kavu, zapali pljugu i čujemo se ponovo. Jako je teško osvijestiti, ali se može sa treningom. Normalno što ti prvo, e, kad osjetiš ljutnju, bijest, tugu, potišno, sve to, kad stvarno fizičku reakciju osjetiš, onda ju možeš osjetiti. Ali ljudi mogu biti emocionalni bez vanjske ekspresije, bez patnje. Ja si vidio hladnokrvne ljude. Vidiš da je jako, jako ovoga, da je krivo, ali sve ok. Ne vidi se izvana. Jer je već toko ego sa, sa raso, sa osobom i onda treba malo više vježba. U racionalno stanje kad učeš, to svi znamo. Kad stvarno, jer onda ideš protiv sebe, nazovemo sebe. Racionalno stanje je ego, emocija je automatizam. Ok, da se pustiš niz rijeku. Sam se prepustiš ljutnji i bijesi, je li tako? Svi se kad posvađao, jesi, kad te uhvati ljutnja, sam se trebaš pustiti. To je ego. Automatizam i raspadne se. A kad počneš racionalno, racionalno jako često ide protiv emocija. Jer racio ti uvijek govori nešto drugo, čekaj, ali ovo drugo je pametno. Ali to podrazumijeva svijest, da počinješ obraćati pažnju. Aha, čekaj, ovo radim, a zašto ovo sad radim? Mi cijeli život imamo samo da bi testirali sebe, da bi skupljali ta iskustva. Jel? A intuicija, a intuicija ne objašnjava, ali najbolje je objašnjava rečenica koja kaže to je kad gledaš svojom dušom. Kad ti nešto kaže da moraš ići desno, sve ti govori lijevo, ti ideš lijevo. Mama ti je rekla da ideš lijevo, frendovi su ti rekli da ideš lijevo, a ti kažeš, a ja ne bi, ja bi desno. Ne znam zašto, ali nemaš pojma kada, tam, nemam. Kaže, ali baš sam siguran da trebam desno. Ti kad si počeo pričati o svom putu, jel? I kak si završio u podcastu. To nije došlo racionalno, to sam dosta siguran razumiješ, nešto te vuklo da ideš raditi nešto drugo, da se pokušaš ostvariti, da nešto stvoriš. To je ono di su ljudi prekrasni. Kad e, gledaju svojom dušom. Nečija duša te vodi u dubine, neko će roniti, neko hoće istraživati planine, neko će stvarati, neko će pisati, neko će plesati. Mi ljudi možemo biti prekrasni. I mene kad gledam ljude kod ti koji nešto stvaraju, ja znam zašto ovo stvaraš. Mene je mene to čudo. Ono. I ti bi ovoga bustat više takvih ljudi, to mi je ovoga. Što onda zaustavlja ljude da djeluju po e, intuiciji? Isključivo ego, jel? jer intuicija je interni soft skill, nema validacije, nema potvrde, niko ti neće reći da je ispravno, sumnja te ubije. Ne možeš objasniti nikome zašto ti ne možeš, nikom, ne možeš sam sebi objasniti. Jedino što ti treba je vjera. To što sam te pričao na početku, treba ti kila i pol vjere. Vjera, kad ljudi govore o vjeri, uvijek misle o vjeri u božansko biće, u Boga, u Allaha, u kogod da se zove nešto više, svemir, univerz. A šta je s vjerom u sebe? U svoj put. Ajde, pusti sebe. Moja žena je rekla kad me upoznala, kaže ja znam da si ti moj put, ali to je put koji mi se ne sviđa. Zašto? Jer put kojem mi trebamo krenut nije onaj put koji nam se sviđa. Nego je onaj put gdje ćemo najviše naučiti. Ja sam svoj život nazvao ovoga savršenim, e, savršenim redoslijedom događaja koje mi nisu uvijek odgovarali. Ok? Kad ti vidiš put koji moraš krenuti, ja sam sigurno na putu stvaranja podcasta si se susreo sa dosta ograničenja, problema, jel tako? Ali dalje ustraješ u njemu. Jer osim cilja, osim te vjere i puta kojem trebamo krenuti, druga stvar koja nam je krucijalna je konzistencija. Kada se referiramo malo na fitness publiku, broj jedan stvar osim cilja, je konzistencija. Vratit ćemo se na ciljeve. Ja kad planinarim, ja sam sebi već odavno, zadnjih godinu dana zastao koliko god sporo da idem, ali ne smijem stati. Ove ne, prošli vikend smo ishodali 60 km gore dole, to već ti stvarno počinje sve pucati, jel? Ovoga, jedino što sam si odredio, nemoj stati. Koliko god da ideš sporo, nemoj stati. Jer jedino konzistencija te će dovesti do cilja. Da se vratimo na ciljeve, ciljeve ljudi stavljaju fitness publika, možemo se referirati bez problema, imamo se jako puno klijenata, osobnih trenera i, i ljudi koji jako zanima, ne znam, smršaviti, napraviti. Ja uvijek svima kažem isto, nemoj staviti cilj smršaviti, nemoj staviti cilj zaraditi, nemoj staviti ništa od toga cilj. Stavi si cilj ispenjati planinu. Stavi si cilj sudjelovati na fitness natjecanju. Radim sa jednom curom koja ide sad na fitness natjecanje ja sam joj rekao, ja neću razgovarati o tome što ćeš ti dizati utege tegera, to ćeš, tehniku ćeš ti sama slada. Ali ja bi da stavimo jedan cilj. Koji je cilj? Ona kaže, želim postati osobni trener i želim se prijaviti na fitness natjecanje, cura je u Americi živi, online radimo i htjela bi doći na taj neki fitness competition. Ja kažem, to mi je super cilj. Zato jer za doseći taj cilj morat ćeš naučiti konsistenciju, morat ćeš se dizati u pet ujutro, morat ćeš je salatice, morat ćeš dizati e, utege, morat ćeš se izložiti. Ok, morat ćeš otvoriti Instagram profil. Jo, nemoj da se moram pokazivati. E, točno, ne želiš se pokazivati. Da se previše voliš pokazivati, ja bih te rekao da se prestaneš pokazivati. Zašto? Jer cijela poanta osobnog razvoja, zrelosti, duhovno, nazovi kako god dođeš, sve jedno, tilu lilu, je samo balans što god da radiš previše, ja ću ti reći radi ono drugo. Ako si previše agresivan, reći ću ti stisni kočnicu. Ako si pasivan, reći ću ti izloži se. Ja bih rekao da možeš sve, a ne moraš ništa. Evo, doslovno ta rečenica ti je zapisana u ovoj knjizi, Ego ljubavista. Točno to, jer ti kad si nitko, možeš biti sve. Ako se ne vežeš uz ništa, možeš biti sve. Poanta jake osobe, mentalno jake osobe, da mogu, ali to ne znači da moram. Ja mogu manipulirati tomu, a ne znači da budem. Ja mogu napraviti ovo, ali ne znači da budem. Zato kažem potpuno si u pravu. Sve možemo, ništa ne moramo. E, ali ti sebe prvo moraš dovesti u to stanje. Moraš skupiti toliko iskustva. Njeno je jedno iskustvo e, problem sramežljivosti. Ja kažem sad će se morati izložiti. Kako ćeš biti osobni trener ako se nećeš izlagati? Ko je vidio sramežljivog osobnog trenera? Ja sve koje sam upoznao su vrlo ovoga brbljivi koji ja, jel? Jel ti je nužno? Jer ti kad stvariš, staviš stvaranje, cilj ispred sebe, ti više nisi važan, odnosno tvoj ego nije važan. Ja kad sam hostel, na primjer, pokrenuo, ja sam trebao u dva ujutro izbaciti pijanog gosta, ja sam se digao, otišao tamo i napravio. Ja sam morao začepiti da moji eh, zaposlenici budu zadovoljni, ja sam začepio. Ja sam radio sve što je potrebno da moja kreacija uspije. Zato mi kad govorimo o ciljevima, ja kažem nemoj smršaviti, će ti cilj. Smisli nešto veće od toga. Jer smršaviti je opet sebično. Ja želim smršaviti. Pusti to. Ajmo nešto stvarat. Isto tako onda ima... E, imamo opravdanje da nikome drugom ne štetimo ako ne radimo nešto po pitanju tog cilja, recimo E, smršaviti. Uh-huh. Znači to je samo moj osobni cilj koji utječe samo na mene, možda na ljude oko mene, ali ne u direktnoj, ne bil, pod bilo kakvim direktnim utjecajem da bi bilo što ostvarilo na njihov život direktno. I onda ljudi jednostavno pribjegavaju, pa mogu sad pojest kolač, tortu, mogu pojest dva komada, nije to samo jedan i čak nije problem ni tom jednom, nego je problem u drugom, trećem i svim ostalim što slijedi. I onda ljudi jednostavno ono, sami sebi dopuštaju više zato što nemaju... Točno, ali zašto? Jer se opet vrtiš oko sebičnosti. Ja. Ja hoću ja neću jesti. Ja volim kolače, ja ne volim kolače. Ja bih ovako, meni se ne da dizati. Ti si cijelo vrijeme sa sobom zaokupljen. I tu se javlja problem. Nije problem smršaviti, super smršavi ili deblje se ili što god već. Poanta je li se baviš sam sa sobom cijelo vrijeme. to ti izaziva patnju, to ti izaziva debljinu ja, ja, ja, ja hoću, ja neću, mene se ne sviđa susjed, meni je ovo. I stalno si sa sobom. A kad ti staviš nešto ispred sebe, ostvariti neki cilj, sudjelovati na fitness, na fitness konferenciji ili ili čemu, natjecanju, super. Ti moraš sto stvari napraviti na tome, ne samo prestati jest kolače. Ali onda imaš cilj. Meni je bilo super jer ja sam između ostalog na različita ta treniranja išao i u jednom sam primijetio 80% ljudi odustane ako ne znaš šta je cilj. Ako ti vježbaš, ja ti sad kažem radi sklekove, ali ne znaš koliko ih moraš napraviti. Kažu da 80% ljudi odustane prije 15 komada. Ali ako im kažeš 15 sklekova, svi će od otići do kraja. Jer znaš di ti je cilj. Moraš imati cilj. Ali cilj ne smije biti ja. Cilj mora biti nešto iznad mene natjecanje, na primjer, i onda ti ideš do nečega. Poanta je, jer na tome putu ti ćeš morati naučiti toliko iskustva. A ono što smo rekli, krucijalna je konzistencija. Jer nije problem neki, ako ne uspiješ i pojedeš kolač, super, jesi 16 i po, izvrsno. Ajmo sad ponovo. Jer na tom putu ćeš morati naučiti opraštati sam sebi na pogreškama. Pojeo si 16 kolača, stvarno mi je žao, mano sam, sutra neću. Ajmo probati ponovo. Zato kažem cilj i konzistencija. Što ako postavimo... Mm, da li postoji nešto poput prevelikog cilja da bismo ga mogli sažvakati na način da nam je donekle ostvarivo, a da ne izgubimo motivaciju na putu? Super. Ovoga, meni je cilj sa ovu knjigu Ego, ljubav, istina, ja znam da je to globalna priča i ja sam siguran da će to u svijetu zaživjeti. Ne, nije mi cilj Hrvatska. Da već sam platio 3000 eura da je prevedem na engleski, već sam u komunikaciji sa izdavačima u Americi. Ja e, kad sam počeo pisati prvu knjigu, imao sam 29 godina, 30 i počeo sam pisati autobiografiju. Možda misli šta su mi prijatelji rekli na to ti pišeš autobiografiju, konju, ovi se razvalili, smijat, vređanje. Shvatio sam možda bolje da ne pričam o tome, naučio sam i vrijedno šutnje. To nije imalo nikakvog smisla, nikog osim mene. Mene je intuicija rekla, ja sam doslovno ručao sam jedan dan, treba sam ići neku zgradu kupiti nešto, napraviti neke stanove. Ručam mi mene kaže intuicija, moraš pisati knjigu. ko da sam glas čuo. Kakvu mrtvu knjigu? Ja sam dolazim, ja sam poljoprivrednu školu srednju završio. Blago nepismen. Ok, znači čer mi ide u prvi razred, vidim da se borim sa dan i dan, tako da, ok, ja, kak sam ti rekao na početku, izdavač mi je rekao da ne smijem reći, ali evo, cijenim istinu. Ja sam napisao više knjiga nego što sam pročitao. Završio sam poslije diplomski, pa mislim pročitao sam stručne knjige, ali načinno sam napisao više knjiga nego što sam ih pročitao u tom trenutku taj cilj se činio izuzetno ambiciozan. Ja sam se doslovno svađao sa sobom tjedan dana. Neću pisati knjige. Znači, ali s kim se svađam? Sa, sam sa sobom. Ja sam ručao, ja sam čuo glas, piši knjige, neću pisati knjige. Ne, Ja sam nakon tjedan dana počeo tipkati. To tipkanje mi je trajalo godinu pol, koje je to Golgota na kraju tog puta ja nisam imao neboder života se zove. Jer ja sam stalno govorio o tom penjanju po katovima. Ja pišem knjigu godinu i pol dana i ja kažem dobro penješ se i šta sad sazrevaš. I došlo mi je. Koliko god da pitanja postavljaš, svi će ti odgovori doći. Ali to je interni put. To nije put koji dijelim s tobom, s mamom, sa svojom ženom, sa djecom. To je moja interna stvar. To je pitanje koje postavljam u sebi. Ja cijeli sve što sam proživio, što ovdje sad pričam ljudima, ja sam sve sam prošao, interno. I nakon toga me sam upoznao ljubav svog života, svoju ženu koja je doslovno srodna duša. Znači taj put koji nije imao nikakvog smisla, ja sam na kraju vidio benefit. Jer to je nešto što se zove karma. Ti ako daš, ti ćeš dobit. Samo mi bi htjeli dobit tamo gdje dajemo. Ja znam jako dobro jedno od pravila, pričali smo o pravilima ovog života, jedno od važnih pravila je da nikad ne dobiješ tamo gdje daješ. Ja ovdje sad dajem, ja budem dobio na nekom četvrtom mjestu. Ne ovdje. Ovdje samo dajem. Jer moraš naučiti vrijednost ljubavi iskreno davat, ne posuđivat. Ja dajem pa te sutra zovem da mi nešto napraviš, da mi posudiš mikrofon. Ne, nek samo daš, odeš i kažem ti ti daj nekom drugom. A ja ću dobiti na nekom četvrtom mjestu. Ja kad sam krenuo ovim putem i zbog poslušnosti, ja nikad nisam bio pre, pretežito bistar, ja sam stvarno samo poslušni vojnik, ja sam uvijek slušao intuiciju, koliko god da je kretanski zvučalo. A stvarno sam imao stvarno ozbiljno. Jednom mi je rekla da moram ići na, na šest mjeseci u Ameriku. Nema nikakvog smisla, evo, usred sam posla, ostavio sam sve, otišao u Ameriku poslušan vojnik, ne bistar vojnik. Uglavnom, ja ću reći koliko je prevelik cilj. Ja ne mogu ti objasniti točno koliko je, ovoga, koliko je važno naš, naših misli. Ja za ovu priču što radim, ja zadnjih pet godina radim. Od toga ja sam nakon prve knjige morao otići u tišinu tri pol godine. Ja sam osoba koja radi 18 sati dnevno i koja stalno... I onda mi intuicija rekla moraš ići u tišinu. Vidio sam cijeli život, ja sam ti naći ghostwritera za drugu knjigu pozvao sam ih pet, razgovarao sam sa svima sa ti, i vidim da se mi se suda vrata mi se zatvaraju. Znaš, pa neću biti čorav na zdrave oči. Vidim da mi život kaže ne, ne, taj ne ide. Ali ja bih htio Ghost Ridera, ali nije važno šta bi ti htio. Meni je opcija B, moraš pisati sam. Ali da ja sam napišem ovo ego ljubavistu. Tri i pol godine sam ležao u svojoj sobi u tišini. Mama mi je već rekla, ja sam inače tip koji ide na bungee jumping, na skakanje za aviona, vozim CBR-ke i to. Ajde u tišinu sad ja sam tri i pol godine proveo u, spavačoj sobi na, krevetu i tipko ovoga u knjigu. Uzeo sam kouča za, da me nauči pisati. Znaš koliko sam ja naučio stvari u toj tišini? Sve ovo što ti sad pričam. Sve ovo što pričam ja sam u toj tišini naučio. Kako je krenula ideja za knjigom? Ego, ljubav, istina. Pa nije... Znači, ajmo hm? postaviti priču. Znači, kao osoba koja je napisala više knjiga nego što ih je pročitala, Nemojte reći izdavaču da sam <laughs> Zabranili su mi strik. Oni vole knjige. Kako uopće spoznaja o egu, o ljubavi, o istini, bez da čovjek to negdje pročita, recimo? Super stvar. Ma možete pročitati, pa svi čite o tome. Svi pričaju o zahvalnosti, o ljubavi, o tako, o miru, o slobodi, o tilu Jel? <laughs> I ne, mogu shvatiti jednu osnovnu istinu, je još jedno od pravila u ovom životu je da ne možeš naučiti biti zahvalan, ne možeš naučiti ljubav, ne možeš naučiti mir, ne možeš trenirati. Možeš jedino spoznat. Zašto? Jel ti je ljubav, istina je to sve, to ti sve nagrada. To je posljedica. Ko što u fitnessu, ti ako hoćeš mišić, šta moraš napraviti? Otići prvo vježbati. Dok vježbaš ti pucaju mišić na vlakna, je tako? I tak raste mišić otprilike sam pogodio. E tako je i sa našom dušom. Ti možeš rasti jedino nakon što prevladaš svoje nezrelosti, svoje izazove, svoje strahove. I onda za nagradu dobiš ljubav. Ili mir, ili sreću, ili šta ti već treba. U praksi šta to znači? Lažeš. Uzmemo primjer. Ili si tvrdoglav. Može? Ti lažeš iz kojeg razloga? Uvijek svi lažu zato i straha od konfrontacije. Ma ono, kuviš, ne da mi se suko... Ono, izlažeš malo. White lies. Pa malo više lažeš. I tak smo jedno pričao sa klijentom i kažem, e sad imaš zadatak, imaš jedan mali cilj, ili imamo vanjske ciljeve, imamo unutarnje, unutarnji cilj, sad ćeš prestati lagati. Pa kaj je to problem, pa kaj ti za to plaća. Nazvao me za 24 sata da mu se cijeli život okranu na opačke. Kaže, ali znaš šta mi se desilo? Prvi put sam osjetio istinsko samopouzdanje. Kaže, ono, nekom kažem istinu, ovaj me vređa, ja niš se ne hvata za mene. Jer te istina štiti i tek onda otkriješ pravo samopouzdanje. E onda uprava, e, Bog, e, svemir, nešto više, počinje obraćati pažnju na tebe. Aha, počeo si se budi, počeo si se baviti sa sobom. I onda ti malo kreće život prema tebi. Ti kad govoriš o osobnim trenerima, ovoga, znam stvarno krasne ljude, te osobne trenere, stvarno su izvrsni. I ono što mi se najviše svidjelo kod ovih koji znam da imaju ispravnu motivaciju. Jer ono što sam rekao, nije važno šta radimo, nego zašto. To su ljudi kojima je iskreno stalo do dobrobiti njihovih klijenata. misli da imaš dva osobnog trenera, imaš jednog osobnog trenera koji vidiš da je egoist, cijeli napucan samo radi gradnje svoje vlastite ličnosti. Imaš drugog osobnog trenera za kojeg znaš da je tu da ti iskreno pomogne. Kod kojeg bi ti išao? Svi bi išli kod ove. Razumiš? A znaš šta se desi? Onda život ovom pomogne. Nekak mu se stvari okrenu prema njemu. Kak? A tako. Zato kažem, nije važno šta radimo, važno je samo zašto radimo. Da li radiš iz straha, iz uvjerenja, iz, da ne idemo detalje, možemo ovoga, o izazovima, što su točno izazovi, ili iz ljubavi. Ljubav ti je kad sve uključuješ. Ja kad sam radio svoj hostel, meni je bilo stalo da uredim svoju zgradu, meni je bilo stalo da ugostim ljude iz Njemačke, iz Bosne, iz Italije, kogod da dođe u Zagreb da mu pokažem svoj grad, bilo mi je stalo da zaposlim ljude i bilo mi je stalo da zaradim novci i da ostvarim sebe. To se zove nesebičnost, kad razmišljaš o svima, pa i o sebi. E, ta motivacija, ta nesebičnost, intrizična motivacija je ono što će ti osigurati uspjeh. Kak? Samo nemoj pitat. Imaj vjera. Zašto? Jer vjera je, Martin Luther King je rekao da, da je vjera kad kreneš na prvu stepenicu, a ne znaš kamo stepenište vodi. to ti treba. Da si siguran da ideš nekim smjerom i da je tvoj smjer i da ne odustaješ u tome. Pitao si kak znaš da je pravi ili krivi, jedino ti možeš reći. A doćiš do toga ako se samo pitaš zašto. Što god da radiš, pitaj se zašto. Ono što ti ego radi da ti uvijek da prvi odgovor. Ako kupiš auto za 100.000 eura ili sad za 50.000 eura i pitaš sad zašto sam to kupio, možeš reći zato li je tehnički ispravan, zato li volim craftsmanship, volim da je siguran auto. Ako počneš zašto, zašto počneš kopati ispod toga, doćeš do toga, ali ti je važno šta drugi misle o tebi. Jel hoćeš biti bajer. Točno. Jel ti je potrebna vanjska validacija, hoćeš da te drugi dati. to znači da te strah tuđeg mišljenja. Znači da je tvoja motivacija strah. Ako ti hoćeš ići u fitness, teretanu, jel, i hoćeš se napucati, pitaj se zašto to radiš. Svi mi znamo istinu, ako hoćemo ju pogledat. Iskreno će ti biti, pa jel hoću biti zdrav, sve u redu a šta ti je stvarno stalo do tuđeg mišljenja, da to samo radiš da te ljudi bolje gledaju. Ali evo, kako, kako ti isti koji dođu do te spoznaje da imaju strah od tuđeg mhm. mišljenja i da idu u teretanu zbog toga, to čak i nije loš, loša motivacija, bih ja rekao. Zašto? E, svi mi znamo da osobe koje drže do sebe fizički, izgleda, koje izgledaju fizički, ajmo reći, reprezentativnije, vidi mhm. se da jednostavno drži čovjek do sebe, ostvaruju taj prvi E, kontakt sa ljudima u puno boljem e, raspoloženju nego osobe koje su recimo pretile, a zbog toga su sramežljive i svašta nešto. Znači taj neki prvi kontakt s ljudima koji ćeš ostvariti samo na, temelju toga što izgledaš možda fizički bolje će ti možda rezultirati na nekim drugim e, sferama. Što je najbolje, ima, ima smisla sve što kažeš si potpuno pravo i nikom ne bi rekao nemoj čežat. Pa apsolutno sve, ja vježbam konstantno, znači, ja, znači ali ono što jedno nećeš primijetiti ovoga, dok razgovaraš sa mnom si primijetio koliko su mi mršave ruke. je moje, te zanima to baš previše. A znaš šta primjećuješ? Moju zrelost. Zrelost će privući ljude tri puta više nego bilo koje fizički izgled. Kak? Ne znamo, samo osjetimo. Ljudi osjete zrelost moja ovoga vlasta žena kad me ovoga upoznala, ja, mi smo bile na nekakvom druženju od 700 ljudi tu na Velesajmu, ja sam došao s dva prijatelja, kad sam ušao kroz vrata, ona je rekla ovoga svoje prijateljici, za njega ću se udati, njemu ću raditi dijete. Moj, ja sam vidio nju, ja sam mislio da je najljepša tamo, ovoga, ali kasnije mi je rekla, bio je nekakav show sa misicama. Ona vjerojatno možda nije bila, meni je bila najljepša, ja sam vidio nju i moj prijatelj je odskakuto do nje i kad smo se upoznali, moj prijatelj kaže daj se upoznate, ja kažem Bog Zoran, ona kaže Bog tebe sam čekala. Uzmi moj broj telefona. Vidjela me s vrata, kak? Kao što smo rekli, ove mišiće moje ovoga, vjerovatno nije, nije u tome stvar. Ljudi se, mi se prepoznamo ko životinje. Znaš kako nam miriš, kad staneš pred nekom, neko ima habitus. Razumiješ je li u strahu, je li razumiješ je li nadmen, a isto tako razumiješ kad je neko ovoga, tu, što bi se reklo, zreo. I, na primjer, u, kontaktu suprotnih spolova, žene uvijek jedino što traže kod muškarca, vjerujem i muškarci kod žena, je zrelost. Ti hoćeš nekog kraj sebe što, koji će te nečemu naučiti. Kao, da li nas privače površinske stvari? Pa apsolutno da, da. Znači, pa nećemo negirati stvarnost, jel? Ali ja kažem, ja znam kad sam bio mlađi, kad sam naginjao vanjskim stvarima i vanjskim validacijama, da je uvijek bilo prdeš. Kad god kad sam sazrio, nikad nisam više imao problema. Usprko smršajem rukama, ga vožnje na biciklu. Znači sve ide. Kako? Zašto, na primjer, tineđeri, što je meni sad misao prošla mm e, zašto, na primjer, tineđeri, mlađa populacija, još možda čak i prije tineđera, pokušavaju se odjevati e, možda ćemo reći to dominantno više žene, ali čak i muškarci pokušavaju se ekstravagantnije A to je oblačiti, možda zato što na taj način e, govore društvu kao da sam zrelija, da mogu se tako oblačiti i izazivaju Super na kraju roditelja. Ma to, to je ili traže identitet. Pa ja dok sam bio mlađi, ja sam bio e, rejver, ako se ne varam, pa sam bio, <laughs> pa sam bilo ovaj, pa sam bilo, zašto? Jer sam tražio svoj identitet. I to je normalno. Znaš, jel se očekuje od djece da budu djeca? I to kad imamo dvoje djece, ja hoću da one budu nezrale, da proba ovo i da proba ono i da proba ono. Super, pa isprobaj, dobio si ovaj život da isprobavaš sve, pa i materijalna iskustva. Hoćeš helikopter, pa kupi si helikopter, divota, kupi si avion, bacaj ovoga bomba iz njega. Samo je pitanje zašto. Da li ga kupiš radi potvrde eh, vlastite vrijednosti, da se osjećaš važan ili da iskusiš. Iz... Ja sam u Las Vegasu se iznajmio Lamborghini, vozio sam, sedam krugova sam si uzao. Šesti sam izašao van, nije mi se više dalo na tom drvenoj klupi voziti. Razumiješ, nije problema ako se voziš u Lamborghini. Super, isprobaj, zašto ne, došao si ovdje po iskustva, daj, daj, probaj sve. Mlađi ljudi normalno je da moraju isprobavati puno stvari. Ja znam da će moje čeri, siguran sam da će probati stvari koje mi se neće sviđat, pa ću zažmiriti, ali je nužno, jer traže se. Ljudi kad prekinu i kaže ne mogu kraj tebe, moram se sam tražiti. Pa to je izvrsna stvar. Traži se. Jer ti moraš uvijek tražiti balans. U jednom trenutku ćeš tražiti identitet kroz jako puno stvari. A znaš šta je ispravno? Da nemaš identitet. Šta će ti identitet? Identitet ti je slabost. To ti se zove uvjerenja. Na primjer, gledaj, eh, Hitler ti se vezao uz jedan identitet, uz jednu ideju, nacional socijalizma. Si vidio kako je to završilo? To je najbolji način da ljudima osvijestim problem eh, uvjerenja. Kad neko, znaš, kad glumi žrtvu, on ne glumi žrtvu, on iskreno vjeruje da je žrtva, on ili ona. Je li tako? Povjeruje to jednoj misli i cijeli život to živi. Moja vlastita punica povjerovala eh, ideji da je Vuk samotnjak ne razumije da nije Vuk samotnjak, nego je samo povređena prije 30 godina i još dan danas živi tu povredu. To je samo uvjerenje jedno koje živiš. Kad kažeš sebi u glavi, a ne mogu ja ovo, ne mogu dizat utege. To ti je samo jedno uvjerenje. Razumiješ, ja sam prošao ovoga, na primjer, prije nego što sam počeo pisati knjigu, mene je sumnja obuzela. Sumnja je jedna grozna stvar i kaže, sumnja je korak prije jasnoće. Sumnja je jedini izazov ega koji ti koji nije e, opipljiv. To je magla. Sve je tu, a ništa nije. Pa možda nisam ja taj, pa možda je susjed. Joj, Ivan je puno bolji od mene, ja nisam. Znači, sumnja je nešto, onaj zadnji korak prije jasnoće koji trebaš. Ja sam se sa vlastitom sumnjom tri mjeseca borio. Ja nisam bio siguran da zaslužem ovaj život. Koje je nemoguće da sam ja baš, da dobijem i ženu najbolju, da dobijem i posao i da dobim ovo i da pišem. nemoguće. I zaustavilo me dva mjeseca, stao sam. I onda sam rekao, ček, pa to je moja sumnja. Ja sam sam sa sobom, koji uvijek <laughs> sam se borio. Dok nisam svoju sumnju prevladao. Jer kad ti odbaciš sve u životu i kad kažeš sve što je nevažno, doćiš do jedne stvari. A šta je onda važno? I kad shvatiš kad si odbacio ego i sve što, za što se vezeš, ćeš doći do zadnjeg straha. Zove se strah od nedostatnosti. Nisam ja taj. Ne mogu ja sam biti dovoljan. To je jedini strah sa kojim se ne možeš suočiti. Naprimjer, ako imaš strah od samoće, se suoči s njime kako? Odeš u samoću, jel tako? Strah te tuđeg mišljenja, šta napraviš? Izložiš se, jel? Upravo tom tuđem Strah je zapravo prilika da budeš hrabar. Točno, točno. Di ti je strah, tamo ti je prilika najveća za rast. Ono čega te najviše strahu, to trebaš ići. Užasno jednostavno. Ja govorim o cijeloj duhovnosti, o osobnom razvoju zrelosti na tilu lilu. To je užasno i jednostavno. To je, to je common sense živi to je nuklearna fizika. Ali razumjet, užasno je jednostavno. Da se vratim na jedini strah sa kojim se ne možemo suočiti, koji ti izaziva sumnju, je strah od nedostatnosti. Ja nisam taj, ja nisam dovoljan, ja ne. Jer za taj strah se ne može suočiti s njim, nek si moraš priznati da si jeben. Znači cijeli život govoriš da nisam, nisam ovo, nisam ono, ja ne, znaš, učini sebe nevažnim. I onda na kraju moraš shvatiti da si jedino ti važan. Zašto? Opet balans. Da se vratim na tvoje pitanje za mlade osobe, ja sam vidio da cure od 18 godina koje su zreli od osoba od 80. Moje, moji roditelji su bili jako nezreli. Ovoga. E, moji baka i deda su bili jako nezreli sve te starije generacije su bile užasno nezrele. Pa Radi... Zašto se onda danas stvara mišljenje da su starije da su starije generacije, znači prošle generacije bile znatno zrelije od današnjih generacija. Ali apsolutno nisu, to nema nikakve veze sa istinom kako su, znači- kako su ljudi prije ulazili u brak, kako su uh, prije se odvažili na kupnju kuće, kako su bili, ne znam, bježali su od svojih roditelja, kako je to bilo čak i uh, da, evo, ne običaj. kad, su prije kupovali nekretnine, kad sad, kad se ko odvaja, ne, ne, ne znam o tome, mogu, ali znam šta je zrelost, šta definira zrelost. A zrelost označava sposobnost promjene i prilagodbe, fleksibilnost, učenje. Ja znam da najviše što starije generacije koje su oko mene označava je nefleksibilnost. ješ na isti posao 40 godina, isto se ponašaš 40 godina. Jel to zvuči poznato? Da. Razumiješ? Jel to su mene, svi stare koje imam, ja to zovem drva. Jer su doslovno su nefleksibilni, neprilagodljivi. Koje god da je nova informacija, jednostavno ne ide. Današnje generacije, kažem, evo je moje, to su 40. 30. 20. Svi hoće učiti. Fleksibilni su. Ja neki dan kažem prijatelju ima ovoga torbicu oko ono, old school Balkaniš, jel? I kažem vam, daj ovo ti je stvarno glupano, to je još jedino u Beču ovoga, zna, tak prepoznaju Balkance. On kaže, aha, pa to stvarno ima smisla, upravo, skinuti je više nije primijenio. I ono, pa ovo radi stvarno je. Ljudi su puno fleksibilniji. Zrelost tvoju, ajde probajmo ovako šta, kako prepoznat zrelu osobu? Imaš curu od 18 godina, baku od 80. Kako ćeš prepoznat zrelu osobu? Imaš tri stvari. Jedno ti je radost, veselje. To ti je, da, zamisli, da se oslobodiš svih strahova. Jel bi bio radostan ili ozbiljan? Radostan. Apsolutno radostan, skakuto bi. Ko jazavac. Jel tak? Ozbiljno se uvijek uzima da je, da je zrelost. Diametralno suprotno radost. Ti kad ostaneš bez strahova, jer zrela osoba je ona koja je prevladala svoje strahove. Kad prevladaš strahove, kakav si? Jako jebeno vesel. Ispričavam se na francuskom. Jel tak? Druga stvar šta ti je? Nesebičnost. Počneš razmišljati o drugima, ne gledaš više svoju guzicu. Znaš šta je ozbiljnost? Ozbiljnost je čisti strah. Kad vidiš one namrgođene ozbiljne osobe, to je kao zrelo. To nije to je zrelo, ja to vidim djecu, ja vidim emocionalnu djecu u tome. I treće, znati želja ljudi koji postavljaju pitanja, koji propitku. Ja sam na faksu bio jedina osoba od 150 ljudi koja je uvijek rekla, prosto ja ne razumijem ovo što ste rekli. I uvijek je bila, evo opet ovog majmuna. A opet tebi nije jasno. Ja kažem, ja sam najgluplji ovdje među stop, meni je to potpuno jasno. Hoću reći, stvari ne izgledaju kakve jesu. Ego se uvijek pretvara ko ljubav. Ti pogledaj kad ljudi tvrde ljubav. Meni je osobno najdraža tema, to tako zvuči abstraktno. Ljubav je stvar koja nema veze sa dvije osobe. Ja imam svoju ženu, imam svoju djecu. Ljubav nema nikakve veze. Ja volim tebe, ti voliš. Ne. Ljubav je individualna vještina. To je moja sposobnost da ja volim. Bilo šta. Tebe, mikrofon ili svoju ženu. To je moja vještina. Osobno. Nema veze s odnosima. Ti kad govoriš o ljubavi, to ti je ultimativno iskustvo. Sve što mi imamo u ovom životu, sve ova iskustva koje smo zbrali, traženje identiteta, izgubiti identitet, suočiti se sa strahom, ne suočiti se, otvoriti podcast, napraviti hostel, jel sve to te vodi do toga da bi spoznao ljubav. Ajmo onda ući mm, korak dublje. Uh. <laughs> Kao da može dublje od ovoga. E, danas ljudi o ovim temama pričaju kao da su to new age stvari. Mhm. Ali sve ovo što sam ja čuo sada ja sam odgojen u rimokatoličkoj obitelji i odgojen mhm. sam po učenjima Isusa Krista. Znači, Isus Krist je čovjek koji je bio promovir. Apsolutno to sam sad htio reći. Znači, to nema veze sa New Age-om, sa, e, sa stavom ljudi prema New Age-u i takvim stvarima, nego to djeluje samo kao pogled iz možda drugačije perspektive primjenjen našem vremenu u istom kontekstu i o istim temama, o istim pričama. Super. Sad dolazimo na temu duhovnosti meni Znači, govoriš potpuno si dobro shvatio. Izvrsno da pače. Jedna od mojih glavnih zadataka, ja imam tri zadatka kad sam krenuo na ovo putovanje, pisanje knjiga, Ovo Broj jedan, je demistificiranje duhovnosti, zrelosti, new age. Znaš od kuda proizlazi mistificiranje? Iz nejasnoće, iz neznanja. <clears throat> Znaš kad bilo šta učiš, matematiku, kad ti nije jasno... Prije. Sve je mistika. Pa vatra je bila mistika, kotač je bio mistika, geocentrični, heliocentrični sustav je bio mistika. Sve je mistično. Zašto? Kad ti nije jasno. Pa to je tak sa životom. Ako ti nije jasno, život, normalno da, da se oko svega. Sve se, kad si bistar, kad ti je sve jasno, ja zato govorim o jasnoći. Mi se svi penjemo na 7,5 milijardi ljudi, mi se svi penjamo na istu planinu jasnoće. Mi hoćemo doći do jasnoće. I do tam te sprečava pozitivne emocije, negativne emocije, dalnes, onaj nemir, sumnja. Znaš, sve to, kad si se referiraš na Isusa, referiraš se na Budu, na Dalaj Lamu, na, sve duhovne učitelje svemira, svi govore isto. Ljubav. Je li tako? Apsolutno. Ljubav. Šta je ljubav? Ljubav je dijeljenje, ljubav je davanje. Ono što nisu spomenuli, ljubav je stvaranje. Ti kad stvaraš podcast, kad stvaraš knjigu, kad stvaraš obitelj, kad se posvećuješ nečemu dalje od sebe, stvaraš. Zašto je to krucijalno? U svim duhovnim new age ovoga, je moraš biti miran, moraš biti fokus, moraš biti ovo. I ja sam miran već zadnjih jedno 7-8 godina. Divotica, sreće, veselje. Jebe mi se za sve. I prije jedno šest godina sam pitao, dobro, ali šta sad? Sad si miran i, i, što sad? Sad si dosegao zen fazu. I to je to. I šta radiš tim? Ja znam ljude, ovoga, jedan od mojih najboljih prijatelja otišao na meditirati, meditira sad već šestu godinu u, u Burmi. U onoj šumi tam kraj, kod onog glavnoga. Znači, baš je otišao u kor zen budizma i razbio ga. Dosegao nirvanu, svašta, je, baš smo prekičer pričali. Ja ga pitam i šta sad radiš, kaže u šumi sam stalno. Ja kažem, ali, to mi nema opet si sebi, pa tebi je lijepo u šumi. A šta radiš sa tim svim znanjima koje si dobio? Jer rekao, napisao si knjigu Čudo, sve unutra, sve si skonto, bravo. Ja kažem, ja se trudim podijeliti to znanje, a šta ti radiš? Ja sam ga pitao, kako ti živiš svoju zahvalnost? Zahvalnost je krasna stvar, svi pričaju o zahvalnosti, ne znam jesi to primijetio. Da, da. Zahvalnost je the shit. Dnevnici zahvalnosti. Ako ti moraš podsjetiti... vjerojatno... <laughs> znači, to mi je... Ja uvijek pitam šta radi sa osobom koja ti dođe potištena, life coachima. Jako puno life coacheva dolazi kod me. Ja pitam šta kažeš kad ti dođe osoba koja je potištena. Kažemo da uči zahvalnost. Ja bi ti to rekao kod da dođeš kod osobnog trenera i sad si preteli i šta da napravim? Misli da imaš velike mišiće. Ne, ne godi uzeti uteg i počni dizat. Prestani jest McDonald's i u igri si. Jel tak, moraš se potruditi, mora biti akcija iza toga. E isto je sa nama. Ti se moraš sukobiti sa svojim strahovima i zahvalnost ti dođe kao nagrada. Ne možeš trenirati zahvalnost. Zašto ljudi misle da mogu? Od 1 do 100. Ako pitaš sad ljude jel znaju voliti, što će reći da voli. Da znaju voliti. Pa normalno. Moj tata dok nas je mlatio je mislio da nas voli. Jer to je bilo sukladno njegovom iskustvu. Bilo je malo iskustvo pa je bilo i malo ljubavi. Okay? Ako ti sto ljudi pitaš da li vole, svi će reći da vole. Jer ako ti na 10, 20, 50 ili 100, to je tvoje iskustvo, to je sve što znaš. I ti misliš da voliš. Razumiš? Isto je sa zahvalnosti. Ti možeš zahvalnosti, ljubav eh, razmišljati o tome, mantrat, podsjećati se što god. I ti ćeš 10 skoči na 12, na 13, nešto ćeš napraviti. Kad prestaneš razmišljati o tome, vratit ćeš se u default, koji god da je. Jer ti nije inherentan, nisi ga spoznao spoznaćeš ga tek kad prevladaš strahove. To je ono kad kažem, sukobi se, na primjer, iznesi istinu, prestani lagat i odjedanput ćeš osjetiti samopouzdanje. Jer samopouzdanje, ljubav se ne misli. To ti je stanje, to je, to je stanje u koje dođeš. Ali još jednom, to je posljedica. Isto kao kak je u fitnessu, uzrok je dizanje utega, a posljedica su mišići. Jel tako? Ispravno zdravstveno stanje. E tako je mentalno. Sukobi se sa svojim strahovima i onda ćeš osjetiti sve posljedice, pozitivne. I u životu vanjski i unutra. Što kada je strah veći od naših uvjerenja da možemo ga prevazići? Ništa, onda stanemo. Ništa ne moraš. Da li onda čekamo trenutak kada ćemo... Da li onda raditi na nekim drugim strahovima koji će nam dovesti do, možda napravit ćemo nekoliko koraka koji će nas dovesti pitanje. do spoznaje? Vrhunsko pitanje. To ti je pitanje da, da li treba uvijek slijediti istinu skužiš u sebi, evo, joj, bog te, ono, stvarno me strah tuđeg mišljenja, ne, ono, pretio sam ili sam reks, ili kakav god, nešto, sam u disbalansu, svi smo mi u negde u disbalansu, iz srame. Da li treba uvijek slijediti istinu? Ja bih rekao ne. Svi će ti reći da, ja bih ti rekao ne. Iz čistog iskustva. Već godinama radim sa ljudima i, i nije svako za sve, niti ja. Istina, na primjer, da ti tebi ćeš uskoro dete, kako ste rekao, čestitam ti Istina je da je tvoje dijete i moje dijete potpuno isto. Ja sad da gledam vašu djecu i da trebam spasiti jednog, ja ne bi znao kojeg bi trebao spasiti. Da su ovdje dvoje, tvoje djece, jedna njegova, ja bih spasio tvoje, ali ih je dvoje, jel tako? Objektivan sam. Da je moje i da je 30 od druge djece, vjerojatno bih spasio svoje. Ja znam da nije ispravno, ali to je zrelost koju još ne mogu živjeti. Ok, znam šta je ispravno, ali još nisam tamo. Nisam dovoljno zreo za to. Isto tako kad me pitaš za ovo, ja bih rekao ljudima nemoj živjeti sve za što nisi spreman. Daj si vremena. To ti je opet ljubav, mekano. Ljubav je, ljubav je kad si stvarno mekan prema sebi. Kad skuješ ok, ovdje sam skriv, ali ovo mi je još preteško. Ajde idem naći onda lakše. Točno to što si pitao. Počni s malim. Jer nekom je, pa ono, trebaš se dignuti u 8 ujutro i sam vježbat, pa kaj je to teško? Pa nekom je teško. Ono što je još isto tako istina da niko osim nas ne može nam napraviti ništa. Da li ćeš se ti dignuti ujutro ili ne i otići vježbati i prestati jeti McDonald's, se radi samo isključivo o tvojoj odluci. Ljudi podcjenjuju moć vlastih odluka. Sad dolazimo u duhovnosti do teme slobodne volje. Jel postoji slobodna volja? Odgovor je postoji, ali na višim stupnjevima svjesnosti. Osoba koja je isključivo motivirana strahovima je nesvjesna, na autopilotu se zove, ego je autopilot. Ti kad uđeš u autopilot, ideš na posao, odeš doma u obitelj, dođeš na posao i tak ti prođe život, jel? Ti si na autopilotu odradio život. I kažeš imam puno iskustva, nemaš jedno iskustvo. Ego te tjera na taj, na taj pil, na autopilotizam, jel? Ljubav zahtjeva promjenu. Okay? Zato uvijek govorimo o balansu. Sa jedne strane, naša duša ima inherentnu želju za rastom, razvojem, za nečim novim. I zato se javlja nezadovoljstvo ako ne rastemo. Jel tako? A s druge strane, isto tako nam je inherentan strah od promjena. Strah od promjena je glavna, glavni strah. Jel ti što god da hoćeš promijeniti, sukobiti se s tuđim mišljenjem, konfrontacija, e, početi vježba, dizat, zdravo je što god, tebi će trebati promjena. li tako? opet balans. Uvijek imaš yin yang, zato kroz povijest imaš yin yang, što god dobro, zlo, crno, bijelo. Znači, treba ti promjena. Ko će te natjerati na promjenu? Apsolutno nitko. Znači, sve je na tebi. I kad me ti pitaš da li svi trebaju krenuti odmah, ja bih rekao da, ali onoliko koliko mogu. Jer to je opet ljubav. Mekano. Ne ide promjena od 0 do 100 preko noći. Dakle, neka ide 0, 1, 2, 3 ako imaš neki objektivnu disbalans, tjelesni, mentalni, počni s malim stvarima. Čisto da vidiš da možeš. Ja uvijek kažem ljudima nađi vlastitu nezrelost. Ja sad govorim mentalno. Jer ako neko dođe, ja na primjer sam imao ovoga problem sa diskenijom, ja sam došao kod svog osobnog trenera i on mi nije odmah uvalio 100 kila. Znači išli smo vježbati moje leđne mišiće. Mi smo počeli s 3 kila, koritarca počeo ali kaže to je trenutno ono što ti možeš podnijeti. Ja kažem ok, kužim, jedino me ego može boliti u tom dok ja one tri bučice dižem, jel? Ok, isto ti je mentalno. Nemoj ići previše. Traži jednu vlastitu nezrelost, znači koju bilo koju hoćeš, a svi znamo kad smo iskreni prema sebi, di smo nam ovoga, di su nam rupe, jel? Znači jednu malu nezrelost i pokušaju slomiti. Kako? Samo kontrolom. Uzmimo da si, evo ja ću vlastite slabosti, ja uvijek okrećem prema sebi da niko ne kaže da prstom upirem. Žena mi kaže sarkastičan si ironičan. Ja kažem, ma da, ja sam, ja sarka, pa to ti je. I kažem, čekaj, daj me dvije minute. I povučem se ja ovoga. I mozgam si, pa li je? Pa jesam, istinu. Pa li si vidio to na ljudima? A je, vidio sam kad god ja nekog sprdim da baš mu nije fora, jel? I vratim se žene i kažem, oprosti, potpuno si u pravu. Znaš, otkud proizlazi moj osjećaj taj sarkazma, ironija, jako je popularna na Balkanu. Iz osjećaja superiornosti, Jel se osjećam bolje od nje. Jel sam šupak. Rekao sam prosti ljubavi, ne želim se osjećati nadmeno nad tobom, moja krivica. I svaki put kad sam bio sarkastičan, ironičan, sam si pregrizao jezik. Gurnuo sam si glavu u školjku ako treba, ali neću biti Jer ne želim biti slab. Ne želim prema osobi koju tvrdim da volim pokazivati takvu slabost, nadmenost. Jer ja sam frajer nađi, ja sam preko noći prestao i ona je potvrdila, od tad više nikad nisi. Ona ne zna koliko sam se ja morao boriti sa sobom, ali prema njoj ona više ništa nije vidjela. E to je ljubav. Znači ljubav zapravo onda uopće nije emocija, nego naše djelovanje s tom emocijom, odnosno... Ljubav je stanje. Ljubav je osjećaš, vjerujem to ono cijelo tijelo. Ja sve ovo što radim iz čiste zahvalnosti iz ljubavi. Ne nemam ništa od ovog, meni je tak sve jedno. Ja imam mladu ženu, imam novce, imam sve što mi treba, šta ja dođem ovdje sad robiti. Meni osobno je najljepše u šumi. Izvrsno me. Znaš kako mi krasno, odsečem u celo. Ali to nisam zato ovdje. Ne mogu sebi podrediti. Moram i sebi, ali ne samo sebi. Ti kako kad... onda odvagati? Koliko, koliko uložiti u svoj osobni rast odlaskom u mhm. šumu i što je već potrebno i kome što odgovara, jel? a koliko kroz ljubav i druge ljude zapravo dati svoj doprinos i ispuniti sebe u tom dijelu? Pitanje te vlastitog iskustva, pitanje di si. Da smo razgovarali prije deset godina, ja ne bih mu pojma o čem pričaš. Ja bih se vratio nazad u Bertio, otišao bi iznajmiti onaj Lamborghini, otišao bi Las Vegas ovoga poker stisnut, išao bi sagraditi zgradu ovo i ne bih mu pojma o čem pričaš. Sukladno vlastnom iskustvu. Znači, ne može, ne, nema ni smisla se tjerati. Ja uvijek samo kažem svakome, nađi svoj vlastiti kat. Nađi svoju vlastitu slabost, prevlada i samo jednu slabost i shvatit ćeš cijeli svemir. I to je sve. Prevladat nezrelost. To je, znaš kako smo se kod djeca igrali sa igračkama. I u jednom trenutku si rekao, e, ovo je fakat glupo i prešao si na Pokemone onda. Pa si pustio Pokemone, pa si na loptu, pa si pustio nogomet, pa si navalio na komade. Jel tako? Ja samo kažem, traži svoj sljedeći vlastiti kat. Ja imam jedan od najzrelijih osoba koje znam, kaže treba mi još poslovnog ostvarenja. Treba mi napravi puno firme, a treba mu još jedna. Ja kažem, ako ti treba još 30, daj si napravi još 30 firme. Jer ne možeš ti sad početi razgovarati o ljubavi, o djeljenju, dok to ne osjetiš. Jer ne možeš sam sebi ništa nabiti. Nisi još tamo. Ko ja nisam tamo da djecu gledam isto. Ja znam da je ispravno, ali to mi trenutno ništa ne znači još nisam dovoljno zreo. Zato bi osobno svakom rekao, pogledaj, okreni se sebi. Jer u jednom trenutku se moraš okrenuti prekupljenu vlastitih iskustava. Ima, to se zove piramida samoostvarenja. U knjizi je odmah na prvoj stranici šta je smisao života iskustva, kako skupljamo iskustva. Prvo kad sam bio, ja, ja osobno sam prošao sve te katove, evo u jednom životu, ne znam što me desilo prvo sam bio u patnji, ono što sam rekao, obiteljska situacija. Da si ti sad mene pitao koliko moram posvetiti sebi, koliko moram pos... Ja bi te pitao o čemu pričaš, daj sam da me ovaj prestane mlatiti, da ne moram ići u kareta sjest. Znači, moraju ti prvo biti zadovoljne psihičke i fizičke potrebe. To je još od Maslow izmislio, jel? Maslow dio hirarhije, potreba. To je jedino pogodio. Znači ti, ako dok moraš se goditi u su šta moraš napraviti? Daj si prvo probleme za fizičku i psihičku sigurnost. Točka ti kad to prestaneš, kad malo, kad, kad si, tu stoji već većina zapadnog svijeta, ti se okreneš vanjskim iskustvima. Sad ti počneš Lamborghini, počneš ovo, ja oču daj mi komade, daj mi izlaske, daj mi sve, daj mi svega i svačega. Jel, počneš skupljati e, pad sa bicikla, slomljena noga, prvi poljubac, prvo putovanje, to su sve iskustva vanjska i to nam treba otvoriti novu firmu, napraviti, zaraditi lovu, sve. I u jednom trenutku skužiš, kad malo sazreš kužiš, ali više nema smisla, ono. Ok, sad ono, skuplja ja, ja, ja. I e, onda se počinjemo kretati sebi, unutarnje iskustva. Onda malo, aha, ček, ja sam ovakav, ja sam onakav, mogu... sad počneš razmišljati o sebi. Pred kraj, kad dođeš ovoga, nakon kad se okreneš sebi, odjedanput se okreneš stvaranju. Više nisam ja važan počneš stvarati podcast, počneš pisati knjige, okreneš se stvarno, više ne razgovara sad meni treba ovo, ja želim ovo, ja ne želim ono. Znaš, skuži da je djetinjasto. Jel tak? Ja hoću, ja neću, ja bi hoću ovu majicu, hoću ono majicu, hoću ovaj mišić. Razumijem? Stvaranju se okreće. Stvaranje, imati svoju teretanu i pomoć ljudima da prevladaju svoje izazove, fizički. Mene je to super stvaranje. Top. Ja sam radio s osobnim trenerima, meni su oni prekrasni. Ja kad vidim koliko pomažu ljudima i šta sve mogu napraviti, pa mislim savršeno. Taj moj prijatelj je pomagao curi sa cerebralnom paralizom. Kaže da ću je besplatno ono. Ja, ja sam ga odmah zagrlio ono koji si ti majstor. Evo sad se naježim ono. Znači on pomaže curi sa cerebralnom paralizom. A znaš koliko si dobio bodova gore? Znaš, odmah su ti štrihtali cijelu ovoga. Šta nije? Pa to je ljubav. Pa to nam treba. E kad tak počneš djelovati, znaš, kad se više ne baviš svojim sitničavostima, šta bi ti, šta ti ne bi, šta ti paše i šta ti ne paše. Odjedan put se život počinje okretati prema tebi. A, počeo se neke kužit, bravo. I onda dolaziš do ljubavi. I zato kad kažemo, znaš, koliko krenut sebi i koliko drugima, pa koliko ti treba? Ja bi svakom rekao, što tebi uvijek treba? Kaže, mene sad treba poslovni uspjeh. Ajmo onda poslovni uspjeh. Sorry, super. Pa ne moramo pričati o dijeljenju dok nisi sakupio. Jer mi ljudi, kad govorimo o smislu i svrsi života, smo ko, um, <clears throat> čista kopija biologije. Sve je povezano u, životu. Mi nama ljudima je smisao života, zašto svi imamo ovaj život, je skupljanje iskustava. To ti je ko naše stanice, e, skupljaju informacije, DNA, je tako? A šta ti je svrha života? Prokreacija, podijeliti te sve iste informacije. Ja u ovom trenutku ja dijelim svoje iskustva. Ja ispunjavam vlastitu svrhu života. Ima, ne znam točno koji je osmislio to i gdje sam to zapravo čuo, ali kaže da podijeliti sa drugim ljudima možeš samo ono što se preljeva iz tvoje čaše. Točno. U smislu da si tada najvrijedniji kada napuniš svoju čašu i sve ono što se preljeva da daješ na van. Jer zapravo ne možeš skupiti za sebe više od onoga što stane u jednu čašu. Jer ti moraš prvo skupiti iskustva da bi ih mogao dijeliti. Kak bi ja mogao dijeliti? Kažem da sam me prije pet godina pitao, ja ne bi imao blage veze o čemu pričam, ali sam još bio u procesu skupljanja iskustva. I ne bi bilo pošteno prema meni da mi je neko to nameto. Jer ljubav samo nudi, nikad ne nameće. Zato kažem, kad god da ja razgo- radim sa ljudima, kad razgovaram, kad radimo ja na jedan ili evo sad predavanje ko sutra što imam, uvijek kažem, samo nađi svoju nezrelost. Jednu, koju god dođeš. U knjizi su popisane sve. Imaš listu, ček listu i nađi se koju hoćeš. I kako slomiti? Hrabrost. Trebaš imati hrabrost. U, treba imati jaja. Znaš kakva velika dlakava. Da kad dođeš biti sarkastičan da začepiš. Kad želiš pobjeđe da staneš. Da ne lažeš, da se ne nadmećeš, da se ne dokazuješ, da mogu ti nabrajati do sutra. Ali je fora, kad jednom skužiš, ima i put točno kojim se prolazi, kad eh, opisano je u knjizi, proces spoznaje novog iskustva, kak se to spoznaje i točno se zna trebati dva do tri mjeseca, malo začepiš, nisi sarkastičan, jedan pot upadneš u maglu, onda mislim pa nisam trebao možda žene ni to napravi, počinjem sumnjati u sebe i nakon toga ti dolazi spoznaje. I onda skuviš, a ja, fakat je bilo glupo kad sam bio sarkastičan. Ali sad više nisam, super. I kad spoznaš jedno takvo iskustvo, koliko si ti sposoban promijene, znaš koliko stvari dovodiš u pitanje. Čekaj, introvert je osoba koja je sramežljiva, je tako? Znači motiviran strahovima. A ekstrovert je pod tim istim strahom se nameće. Jel tako? Dokazuje se. A šta ako se ovaj prestane dokazivati, a ovaj prestane strah? Onda više nisu introverti. Pa ko sam onda jak? Nisam ono što sam uvijek vjerovao da sam bio. I kad se očistiš... Samo je nametnuta slika zapravo. Bravo, jer to je taj lažni identitet šta ti ego nudi. E, ja sam tvrdoglav, nisi ti tvrdoglav. Tvoje trenutno iskustvo je da si tvrdoglav. Prestani biti tvrdoglav i sutra neš biti tvrdoglav. Meni su sto puta pitali, ja ko si ti? Tko sam ja ti proglašeno najduhovnim pitanjem, New Age. Tko sam ja ti pitanje koje te sam treba osvijestiti da odbaciš svoje uvjerenje. Standardan odgovor ti je ja sam otac, ti ćeš sad postati otac i onda si jako si si važan jer si otac. Onda je novo iskustvo, u ja sam tata. Jel? I onda te neko pita ko si ti, ajde u jednoj riječi reci. I ti kažeš ja sam otac, jer tvoje ego traži potvrdu identiteta, ja sam otac. A šta ako nisi otac, ko si onda? Podcaster, a šta ako nisi podcaster? Šta kad ostaneš bez svega? Jel možeš biti dovoljno jak da ne budeš nitko? To ne znači da ne voliš ništa od toga, da nisi i to. Ali ti možeš biti toliko više od toga. Možeš biti sve. I ti kad si bio pričao i spominjao se sad Isusa, Bude i sve, jer sva ta iskustva te vode do ljubavi. Šta je Isus pokazao, šta je Isus napravio svojem, s obzirom da si rekao da si da li su predamnom ateisti, vjernici, budisti, lo, je kompletno jedno. Znaš zašto? Jer svi pričaju o istom, pričaju o ljubavi. Šta je Isus napravio kad je otišao na križ? To mu je bio najbolji način da pokuša osvijestiti što veći broj ljudi. Jer ja k tebi dođem i pričam ti, nemoj biti tvrdoglav, nemoj biti ovako, tebi to ništa neće znači. Da pače, javit će ti se otpor. Šta mi ti govoriš kaj ja moram biti? Ali ako ja za tebe odem na križ, ja ću se tebe pribiti da bi tebi pomogao. E, to ćeš shvatiti. Time ti dajem neprocjenjivo iskustvo. To je ultimativni oblik ljubavi. Ja još nisam tamo, ali točno razumijem, ja sve što radim sad trenutno u svom životu, ja bi sve dao da tebe osvijestim. Ako to ne, ne bi se još prebio na kriv, nisam još tamo, rekao sam ni za one, imam još svojega nezrelosti. Kad sam ja, na primjer, prvi puta sebi posvijestio e, što znači osjetiti roditeljsku ljubav, mm Tek puno, puno godine kad sam <laughs> zapravo otišao od roditelja i kad sam sagledao sve stvari koje su moji roditelji morali u životu napraviti, kako bih ja imao što god da sam imao, nebitno koliko sam imao i što je na kraju to bilo, ali kad samo pogledaš koliko je truda, rada, krvi, znoja, čega god, bilo odvojeno samo kako bih ja dobio to iskustvo od te kuće, te zajednice, te obitelji, onda zapravo shvatiš koliko, ste, koliko te roditelji vole. Točno, onda vidiš šta je ljubav. Zato kažem, to roditeljstvo je čudo stvar. Opet, još jednom, može isto biti iz krivog razloga. Ja najbolje od ljudima osvijestim kad spomenem manipulaciju. Je manipulacija dobra ili loša? Mm, ne može se reći ni da je dobra ili da je loša. Super, točno to. Ali pitanje sam zašto opet. Manipulacija će svi reći manipulatori su... Ja ti kažem, ja često manipuliram svoje djecu, ali na njihovu dobrobit. Proizlazeći iz ljubavi. Točno. Jer nije važno šta radiš, samo zašto radiš. Nada. Ja jako puno, evo sad mi se rastaju par prijatelj. Kaže, imao sam nadu da će biti bolje. Ja kažem, otkud ti ta nada proizlazila? Iz iluzije. Jer nisi bio sposoban prihvatiti stvarnost. Šta imaš ispred sebe, a to je da se neće promijeniti. Kako onda posvijestiti da živimo u nekoj iluziji? Opet, to, za to je zahtjeva zrelo. Za iluziju, iluziju ne možeš vidjeti. To je iluzija baš zeznuta stvar iluzija, evo jedna iluzija u društvu si u kojem živi. I meni se ne sviđa kak e, političari su takvi i takvi. Ok? Meni se ne sviđa, ja bi da nema imigranata, ja bi da To je iluzija. Ti živiš u iluziji di toga nema. Ali stvarnost je da ima. Ti samo moraš prihvatiti tu stvarnost. Meni je iluzija, ja bi da mi partner je malo onak zreli. Ali nije. I na tebi je da to prihvatiš, da imaš snage to prihvatiti kak je, ili otići. Ali jedino što nije ispravno je da živiš u iluziji. E, sutra će biti bolje. Na temelju čega to misliš? Jel zašto? Ako ti misliš da će sutra biti bolje, to ti da opravdanje da ostaneš. Jer ako priznaš stvarnost, e, onda moraš djelovat. Razumiješ? A posebna je zrelost prihvatiti stvarnost da se ne, emocionalno ne upličeš u nju. Naprimjer, ima puno kriminala u društvu i da si ti okestima. Juče sam imao ovoga razgovora upravo na ovu temu, kako prihvatiti stvarno, ali toliko je nepravdi. Ja kažem, jel tvoja bijest ispravi tu nepravdu? Ne. Ja, na primjer, jako volim prirodu i šumu i stalno idem ovoga u šumu i meni se ne sviđa svi bacaju, ima puno smeća po šumi. Mene to nikad ne sekira, ali ono što napravim da svaki put se vratim sa, sa hrpom plastične vrećice ovoga smeća i šume. Ja skupljam iza svih. Niko ne zna za to, nikad ne pričam o tome. Evo sad pričam. Jer ljubav preuzima odgovornost i za one koji ostavljaju smeće. Ako nešto hoćeš promijeniti, ali ja kažem, uvijek misle New Age. Trebaš prihvatiti. Trebaš prihvatiti, ali trebaš i djelovati. Ok? Prihvati znači da me neće sekirati ako ljudi bacaju smeće u prirodu, ali znači da ću ja napraviti sve što mogu da to promijenim. Sad opet se meni... Vrlo praktične stvari, jel? Sad se opet meni nameće neka e, tematika e, života Isusa Krista, jel? Samo daj. Meni je jako drag To je zapravo put kojim je on hodao. On to je sve isto. Mm, kogod, u što god vjerovao, sigurno će pronaći neki oblik sličnosti sa ovim, ali zapravo je na taj način otkupio naše grijehe. Recimo. Točno. On je pomogao Ovim skupljanjem smeća kroz šumu su otkupljeni propusti ispravljeni propusti ili kako god Super. nekoga drugoga. Koji si ti majstor, svaka čast, točno to. I sad zamisli kad neki drugi ovoga planar vidi mene da skupljam smeće. Ili ja idem, onda vidim ispred sebe, sagnem se, uzmem, stavim u džep. One koji iza mene, jel sve, znaš koje samo iskustvo da. Ne moramo niš govoriti. To je isto stvari sa roditeljstvom. To je isto sa roditeljstvom. Zašto je, evo odmah se ježim. Evo kak je meni super ova tema. <laughs> Znači, daj zamisli kad ti skužiš da tvoja nesigurnost se preslikava na tvoju djecu. Ja govorim svoje djeci, djeco morate ići u, šumu, jako vam je važno biti u prirodi, onda ih odvedemo u trgovački centar. Šta će oni od tog doga zapamtiti? Ono što sam im pričao, ono što sam napravio. Napravljeno. Već je e, Sine, ti moraš biti jako samopouzdan, a tata se svaki put savije pred mamom. Dingili, dingili. Kožiš? Ljudi od nas svih uče. Moja i tvoja je odgovornost da osvijestimo društvo. Ti podcastiranjem, ja dizanjem smeća iz ovoga, pisanjem knjiga, na svakom od nas, jer mi ćemo pokazati primjerom, a ne da dođeš drugome da se dereš na njega, ti ne smiješ bacat smeće u šumu. Ovo će bacit duplo, sam da, jel ćemo se javiti otpor porega. Ali ako vidi mene kak dižem smeće i bacam i skupljam ga iz ovog, onda će mu bar biti neugodno baciti, ja ovaj tip je e, Ajde, Ok? Ti kad govoriš o Isusu, Isus je naš čovjek. Buda je naš čovjek. To jel svi govore isto? Moj duhovni put, ako to možemo nazvati duhovni put, mi kad govorimo, to je sve common sense. Samo ti treba perspektive da do toga dođeš. Nema tu mistificiranja. Bog. Bog postoji, super. Izvrsno. Ali nema potrebe za mistificiranjem. Duhovnost u tri rečenice moj put, ja mogu opet o vlastom isključivo pričati. Ja sam bio, ego se mora biti pristran, jel tako? Imaš vjernik, nevjernik, za COVID, protiv COVID cijepljenja, za lijevo, za desno, jel? Uvijek mora ljevi, desni, crni, crveni, uvijek mora biti. Ego se voli svrstavati moja mladost, svi su bili vjernici, jel, normalno katolička zemlja, ja sam bio ateist. Ja kad sam imao 10 godina, ja sam bio ateist, ja sam rekao, vi ste svi glupi, sve je organsko. Zašto? Pa ja bih rekao iz nekakvog otpora, ja sam uvijek bio neki full poseban, pa ono, vi ćete biti vjernici, ja ću biti nevnik. De, evo vam ga. Bilo lakše biti... Meni je bilo lakše. biti točno. poseban u tom. Točno, izvrsno. Ja sam bio ateist, ja sam deset godina ljudima govorio koliko ne je sve organsko i nema Boga i šta vi glumite na svim tulumima, sam svima objasnio i nabio ih na metlu. Okay? I od jedan sam počeo uočavati uzročno-posljedične veze u svom životu. Ja napravim, bahat sam i do na dobim pljusku. Onak, mm, dobro. Vozim CBR-ku, kažem, friend mi sporo vozi, ja ga preteknem, razbijem se na sljedećem zavoju. Onak, mm, dobro. Kad mi se dvijestoti put desilo to, sam rekao, pa čekaj, sad ono, ne, ne, neko me ovdje, znaš, primjećam da me, da, kod da me neko gleda. U tom trenutku ja sam rekao, ne znam. Evo, cijeli sežim, ja šta meni, je super ja sam rekao ne znam, ne znam jel li postoji Bog ili ne. I rekao sam, eh, ali me zanima jako. I gdje sam postavljao pitanje u sebi. Svi koji postavljaju pitanja će dobiti odgovore. To nema veze sa religijom, nema veze sa uvjerenjima. Jedna je duhovnost, jedna je Točno, jer je stvarno kad postaneš siker, ja tražim istinu. A koja je istina? Jel ima Boga ili nema Boga, meni je potpuno svejedno. Ali me samo zanima koja je istina. I to me je dovelo do iskustva iz 2015. koje je opisano u knjizi gdje sam spoznao između ostalog sve ovo što pričamo i da postoji uprava. Ja sam nazvao uprava. Zašto ne Bog? Ljudi se, ako se primijetuju samo na ime Boga su već izbili ratovi. Zato Zašto? bi ja rekao da je religija zapravo put do duhovnosti. Koji god odabrao, uh, kroz život pronašao, uh, nametnuto kroz društvo, to je samo put do duhovnosti. Točno. Ali to ti isti onaj put kak sam ja bio ateist, da si vjernik. Jer nisi vjernik iz znanja, nek si vjernik iz uvjerenja. Jer zamisli kad bi ti stvarno htio spoznat da li postoji, ima ga, hvala Bogu, evo, pa svi su, ova strana je u pravu, nazovemo. ovoga, ali tu si iz uvjerenja, zato kažem, nije važno šta radiš, nego zašto. Ti si vjernik iz uvjerenja, jer su svi vjernici, pa ti vjeruješ, u super. Ali šta bi bilo da, da, da, da stvarno hoćeš spoznati jel postoji Bog? Ti bi morao reći da ne znaš. Isto kako sam ja morao ostaviti svoj ateizam i reći da ne znam. Ja sam po toj definiciji postao agnostik, jel? i tek sam onda krenuo u proučavanje i u traženje. Ali onda me zanimalo, jer ne znam je ultimativna mudrost. Od ne znam počinje znati želja, propitkivanje. Onda ja pitam, ja, e, tko je tvoje iskustvo, koja je moje iskustvo, ima? Onda je to tema koja se bavim. A znaš zašto? Jer se ne bavim više trivialnostima. Ne bavim se nogometa, ne bavim se dečkim evo popit pive, ne bavim se glupostima, ne bavim se tračenjem susjeda. Znaš zašto? Jer sve zahtijeva vreme. Fitness trening zahtijeva vreme, ali tako? E traženje i kopanje ta zahtjeva vrijeme, zahtjeva posvećenost. A ono počinje sa jednim običnim ne znam. Jel to ti sprečava da imaš mišljenja. Ja mislim da nema Boga. E, odmah si fula. Ili mislim da ima. Ajde traži, ajde pozabavi se s time. Jel to je izvor ogromne mudrosti. Kad kažeš ne znam, počinješ pitati. Fan, fan. Što je metafizika? Metafizika je u principu ono što je iza fizike. Kao meta podaci, jel? Podaci o podacima. Tako je ovoga, metafizika je ono iza fizike. Zašto je to važno? Jer ovo sve što mi govorimo je stvarno što prethodi filozofiji, fizici, svemu što prethodi. Jer mi proučavamo svemir je pitanje, a zašto je nastao svemir? Otkud je nastao svemir? Zbog čega je nastao? vidio si moj serijal što sam si dal truda pa sam napravila ovoga serijal metafiziku. Stvarno moraš biti luda, to radiš ozbiljno. Ponekad se ja malo sjećam. Anywho, to je pitanje o smislu i svrsi života. Zašto? Jer ako ti ide, sad ideš pro fizika, proučava svemir i ovo, ali metafizika odgovara na pitanje a kak svemir nastoji, zbog čega, od kuda? I odgovor je da je uprava, Bog, nešto više što god, stvorilo svemir kao organsku simulaciju da i dolaze naše duše da bi skupljala iskustva. Jer mi cijelo vrijeme govorimo o iskustvima, ali tako? E, pitanje je ko skuplja iskustva? Zoran. Ko je ovo tijelo moje skuplja? Kaj, moja ruka skuplja iskustva? Šta skuplja iskustva? To je ogromno pitanje. Ja sam se dugo sam se pitao ko skuplja iskustva. Zoran, pa to mi sam ime kaj su mi dali roditelji. Ovo tijelo, dobro, ali šta od tijela? Ruka, palac, šta mi skuplja iskustva? Duša ti skuplja iskustva. Duša je, na primjer, jako, jako, jako važno pitanje. Jer onda dolazi pitanje od kud dolazi duša, koja je svrha, zašto ima duše, gdje ide ta duša, koja je svrha. I onda kad shvatiš ovoga istinu, a istina je užasno jednostavna, metafizika, smisao života, Bog nešto više, kao što smo rekli, je proizvod cijeli svemir, samo da bi naša duša mogla skupljati iskustva. Znači, mi smo trenutno u jednoj organskoj simulaciji, ovo je škola, nazovemo za našu dušu. Došli smo ovdje skupljati iskustva. Kaj nije fora? Top. Kraj metafizike. Znači, ti u jednu ili dvije rečenice sve objasniš. Fora. Zašto bi onda neko bio uspješniji od drugih i kako definirati uspjeh jedne duše? Izvrsno, top. E, znači, zrelost duše, o čemu se radi, to ti je ono što smo pričali. Ko imaš više iskustva, imaš više zrelosti. Tvoja zrelost se kuži po tvoj nesebičnosti i radosti. Isus je bio jako, jako nesebičan. je li tako? I svi misle da se on žrtvovo, isto ko majka Tereza ili ne znam ko, je što, što rade. Ja točno znam što oni rade. To nije žrtvovanje. Njih to veseli. Jer da se ideš žrtvovat, to ti je pasivni ego. Ti možeš raditi istu stvar, samo opet iz krivog motiva. Ako se ideš žrtvovat, ja idem biti žrtva i davat se drugima. Ne, ja sam siguran da ljudi koji se daju, znam jel to isto radim, se daju i sreće i veselja. Ja osjećam iskrenu radost kad neko nešto skuži. Kad ti skužiš, ja se razveselim. Woo! fuck? Boš mi onak iskreno mi onak, aha, flora, pardon. <clears throat> Sorry. Što je onda ego? Pričali smo o ego, nismo ga definirali. Ego... Kako, ajmo ovako. Mhm. Što je ego? Kako nastaje, e, kako nastaje, kako ga spoznajemo i kako se on razvija kroz život? U smislu, e, kada se pojavljuju prvi znakovi prisutnosti ega kod recimo Super. djeteta osobe? To je jedno cijelo poglavlje u ovoj knjizi. Govori se znači o čemu šta dolazi, to ti je genetika. U principu radi se o genotipu i okolini. Znači kad pitaš ono od skroz od početka. Ti kad se rodiš, duša uđe u tebe, jel? I ta duša dolazi sa određenim iskustvom, sa određenim egom, određenom zrelosti. Dolazi po nova iskustva u ovaj život i sa druge strane imaš okolinu. Na primjer, ako imaš uh, roditelje koje te jako vole, normalno da će ti neće, recimo da je tvoj ego od 1 do 10, 5, i ako su ti dobri roditelji, ostaće pet. Ako su malo, meni su moji nabili šest, sedam, malo mi su mi pojačali strahove i sve, znači dodali su mi teret. Ne samo to, naša trenutna okolina nas definira. Znači, ako si ti u okolini pet ljudi koji su jako sretni, veseli, zreli, automatizmom i ti si već u tom, jel? Ako si među pet navijača i ti ćeš biti navijač, nije baš neka. Ako je pet ljutih oko tebe, pa ne boš niti bio sretan, jel tako? Znači, definirate jako tvoja okolina ovoga, u, genetici to se zove 50-50 otprilike ti ovisi, jel? Znači ono s čim si došao i ono u s čim si okružen. Sa tim što si došao dolaziš sa takozvano generacijskim traumama. Znači da tvoja duša već dolazi s određenim teretom. Uzmi to ljudi na primjer iz kršovitih područja, jel? E, svi dolaze malo tvrđi Jel, jer si vidio nekog mekanog, otvorenog. Ličan. Evo, ja sam na primjer iz Like, jel, ja znam moja, ja sam vidio svoje ovoga, salopeki su iz Like. Ja kad sam pitao ovoga ličane kakvi su salopeki, rekli su ne želiš znati. Znači, mi, ja sam imao generacijski, su, moj tata je bio alkoholičar, moj deda bio alkoholičar, to je bilo normalno, pa to nije bio ni problem u ta vremena, nego je bilo normalno, šta pa, normalno da piješ malo, klepi ženu, jel, ako je već, pa to, znaš, ono, nemoj, ajde. Ja sam to morao sladati u sebi. Ja sam bio taj koji je bio zadužen da te generacijske traume ne prenese na svoju djecu. I ja sam to, ja sam to radio to na sebi desetljeća. Da mogu svojim djetetu pružiti ljubav, a ne alkoholizam. Ja, na meni je bila odgovornost da to zaustavim. Tako da pričaš, svako od nas dolazi s određenim egom i svako od nas dolazi s određenom emocionalnom inteligencijom. Emocionalna inteligencija je naša svijest, savjest i hrabrost naša sposobnost da nadvladamo ta ego. Kad pitaš šta je ego, je lažni identitet. To je sve ono u nama što izaziva sebičnosti, strahove, vezivanja, želje, iluzije, sumnje. To je jedan naš lažni identitet. Sve ono s čim se mi vječemo da jesmo. Zašto se mi onda toliko vežemo za taj ego ako je on sve ovo loše i izlači iz nas sve ono loše? Znači, nema ništa što bi... E, što bi stvaralo dobru naviku da bi nas poticalo na rast i razvoj, da bismo mi osjetili zadovoljstvo zbog prisutnosti tog jega. Znači sve što mi radimo zapravo najčešće pod utjecajem naših navika. Znači mi ako stvaramo naviku. Ego je navika. Ali zašto je onda Neću reći da je e, lagano prihvatiti loše navike, ali e, zašto toliko opstaje u nama i kroz cijeli život se provuče da smo toliko egoistični, a radi nam toliko štete u direktnom i indirektnom utjecaju. Znači nije samo da nam radi indirektno na nekom daljem području, nego nam često radi i direktno, uh, direktno loše. Zašto smo onda toliko vezani za njega? Dobro si rekao, navika. Znači mi uvijek tražimo, ljudi imaju potrebu, pogotovo ovo je jedina tema koja se ne može dokazati. Ok? Mi, jel znaš zašto, bilo bi prilagano. Došli bi, jedan bi došao u školu, skužio bi, napisao bi za druge. Ovo je jedina tema koja se ne može dokazati. Sve se može dokazati na ovom svijetu. Osim metafizika, zašto smo ovdje, zbog čega, kak sa zrelom Sve to se ne može dokazati. Zato sam ja krenuo ovo jer ima puno zabluda. Jako, jako puno zabluda. Neko mora promijeniti. Ja sam rekao, budem ja. Bože, dragi, završi poljoprivrednu školu. Anywho, dobro si odgovorio. Navika. Ego je navika. Jer ono što smo rekli, šta je navika? Strah od promjene. I neko je u život došao već zreli, neko je došao manje zreli, neko će uz pomoć emocionalne inteligencije jaki ego brzo slomit, neko slabi ego nikad neće slomit. Svako dolazi sa svojim izazovom i svojim rješenjem za izazov. Ok? Sa svojim egom i sa svojom dušom i sa onim željom za rast i za uspjece. Nema pravila. Zato kažem, ego je uspoređivanje. Mi gledamo susjeda šta radi i kak je. Svako od nas je došao po svoje iskustvo. Svako od nas je došao sa svojom zrelosti, sa svojom sposobnosti da nadvlada tu zrelost. Nema, nas je 7,5 milijardi. 7,5 milijardi se penje svojim vlastitim putem na istu planinu. Jedino što možemo reći, pitati frende kak tebe ide na tom putu. Jel imaš ti kakva iskustva? Kak si ti savladao ovo? Di si ti? Šta ti radiš? Ali to je onda tema. Moje cijelo poslanje ovdje je samo isključio da kažem ljudima nije važan vanjski svijet, nije važan tvoj podcast, nek je važno ono što ćeš ti naučiti dok ti radiš svoj podcast. To je sve. To ti je cijeli put kad si prošao od htjeti prema biti. To je sve. Zato je ono što si rekao, New Age, mistificiranje. Ja kad vidim New Age, meni nije dobro. Jel je opet zauzimanje strane. Sa jedne strane imaš business people, jel, milioni kamioni, ajmo raditi tu ismijavanje na sve i svašta. Ja dolazim iz tog sektora, s druge strane imaš duhovnost, spiritualiste, mantranje, dnevnici zahvalnosti, padanje u nesvijest, zdrave salatice, kvinoa, osuđivanja, uopće Znaš koliko je ljudi mene došlo iz duhovnog sektora, <laughs> kako ja nazivam, poslovno, i rekli su mi, radilo mi je dok nisam mi djeca ostala gladna. Jer u duhovnom sektoru novci su krivi, a u ovom sektoru novci su sve. A šta je istina? Istina je užasno jednostavno, uvijek u sredini. Nisu važni, ali su nužni novci ja, ja drugčije ne znam platiti doma plin za da ugrijem svoju djecu nek s novcima. Mogu probati s ljubavi, ali neće ići, dosta sam siguran. Razumiješ? I zato u svemu se samo treba tražiti balans. Kad pitaš šta ego, ego ti je to, svrstavanje. Ti kad e, pogledaš, na primjer, duhovnog čovjeka i on je sad u dreadlocksima. Njegovi dreadlocksi nisu važni, ali ga definiraju. To je statement. Ti si već sa tim zaužila identitet. Mene čim su stavili, ja uđem u duhovne sfere, mene vide u košulji, ja sam automatski izbačen. Mene tak svejedno kaj imam na sebi. Ja sam se za prošli Halloween od balerinu. Znaš kako mi dobro stoje tajice na mršoj nogama. Top, imam baš prave ženske noge. Zašto? Ali možeš biti sve, meni tak svejedno u čemu sam. Mogu si pustiti dredove, da imam kosu bi pustio dredove. Opa, daj sve. Jer ti kad nisi niš, kad nisi vezan uz ništa, možeš biti sve. Izvrsno. Čim osjetiš da se svrstavaš, da ti je nešto važno i da se boriš za nešto i protiv nečega, ti se već izgubio. Zato je Isus govorio da nema potrebe za obranom. Ja kad se otvorim, ti me ne možeš s ničim povrediti. Ako me uspiješ povrediti, to je moj problem. Nadam se da ima smisla. Kako ne? E, popularna je i knjiga i stav prema tome da je ego naš neprijatelj. Dobro. Kada, ego može biti naš prijatelj? Ne može biti prijatelj. Ne može. Znači, prva, u knjizi imam 17 zabluda o egu. Broj jedan ego, zabluda je svako mora imati malo zdravog ega. Druga zabluda je ego je neprijatelj. E, najpopularnija knjiga koliko sam vidio Ran, nešto je napisao Ego je neprijatelj. To pokazuje da Ran, nažalost, ne zna o čemu priča. Nije, on priča sukladno svom iskustvu. A užasno je jednostavno opet za objasniti. Sve mora biti common sense. Ja obožavam taj zdravi razum, to je ta krasna stvar. Na Websteru u Beču su rekli da common sense is not that common. <laughs> krasna stvar. Anywho, jel ti kažeš da se ego neprijatelj, to znači da onaj ko ti je stavio ego u glavu, to bi bio Bog, jel, da ti želi loše i sa tim zapravo ako ti Bog želi loše, želi ti nauditi i sve ono kamo ideš je loše. Je li tako? Znači cijeli taj svemir, Bog, sve, cijeli koncept je loš. Neprijatelj, borba, je li tako? A ako kažeš da je ego tvoj učitelj, koji ti daje stvarati strahove, na taj način ti daje priliku da ti sazriješ, onda ti je Bog stavio učitelja da bi te educirao i napravio te zrelijom osobom. Jel, kužiš razliku? Znači samo opet percepcija. Ko geocentrični, heliocentrični. Ego je tu god, Ali jako je važno da li je neprijatelj ili učitelj. Ego ti je neprijatelj koliko je uteg u teretani. S obzirom da smo na fitness podcastu. Ti možeš gledati uteg ko neprijatelj, jel tako? A možeš ga gledati ko izazov. Ko učitelja. On je tu da ti pomogne. A to što je teško tebi, pa to je tvoj problem. Tebi je teško. A kog briga kada je tebi teško? Imaš šta moraš napraviti i to je sve. A teško, pa svima je teško. Meni je bilo teško kad sam savladao svoje izazove, meni može biti teško doći na podcast, pričati o tome, meni može biti teško, ili mogu tome gledati radost. Sve je opet samo stvar percepcije. Zato je jako važno su ti, ti detalji. Ego nikako nije neprijatelj, ego je učitelj. I zašto? Samo zato da ti stavlja izazove kako bi ti mogao sazret. Zato se kaže, ego, mi imamo unutarnje vanjske izazove. Bog je jako kreativan, hvala Bogu, pa nam je dao način da prvo e, ego, da nam stvara unutarnje izazove, a onda ti kroz život ti još da vanjske izazove. Naprimjer, ti imaš strah od samoće, onda te žena ostavi. E, i ti kažeš ja imam takvu nesreću, znači Bog me mrzi, ali ja stalno me ostavljaju. Bog ti na taj način želi pomoć, jer ti stalno daje izazove da ti prevladaš svoj strah od samoće. I trebao bi reći hvala, a ne prokleta sudbina. Tvoja nesvijest je problem, a ne tvoja sudbina. A? Ima smisla sad. Kako čovjek da radi na svojoj svijesti onda? Uh, svijest je ovoga, ja bi obično preporučujem ljudima jednostavan komunikacijski alat koji se zove Johari prozor, znači to je užasno jednostavan. Znači, kaže ti da se naša svijest sastoji od četiri ovoga e, polja, e, nesvjesno, skriveno, blind spot, ok, skriveno, sram i nepoznato. Cilj je da ono što je, da je sve vani. Znači, ajde recimo skriveno blind spot. Blind spot ne možeš sam skužiti. Zato ti treba mentor. Ja sam napravio sa 18 godina, 19 kad sam krenuo ovim putem, super ovoga grešku pa sam naučio. Rekao sam svim prijateljima, e, ja kužim da ja puno stvari ne kužim o sebi i vidim da, da ne, nešto ne valja, a ne znam šta ne valja. Jel mi vi možete pomoći? I oni kažu, izvrsno ostao sam sebično govno, ovo, ono, znači prenijeli su mi sve svoje emocionalno smeće uz ono što sam ja još imao. Ja sam nakon tjedan dana skužio, ok, ovo ne radi, čekaj, zaustavi. Blind spot ti može osvijestiti samo dobronamjerna, zrela i objektivna osoba koja neće prenijeti vlasti to emocionalno smeće na tebe. Jer se radi o nekoj stvari koja se zove interpretacija. Ja tebe mogu vidjeti, ja tvoju ljubav mogu protumačiti kao sebičnost. Ja sam bio u hostelu, sve moje nekretnine su bile na ulicu. Ja sam se jako angažirao godinu dana da uredim unutarnju fasadu. Projekt je bio 60.000 eura. I svi susjedi, 17 ih je bilo, su, su se pitali, a zašto ja radim unutarnju stranu fasade kad su moje nekretnine vani? Nije bio jasan koncept. Znaš koji je odgovor bio? Zato li kradem? I kaže upraviteljica zgrade, ali dao je svoje novce, kako krade? on pa ne znamo sigurno krade, jer to je iskustvo dokle su oni došli. Mogu samo razumjeti da neko, ne mogu razumjeti nesebičnost. Ja sam ti uredi, jel hoću vidjeti lijepo zgradu, da je svima lijepo. 17 ljudi me je napalo. Zašto su Isusa objesili? Zato jer ga nisu razumjeli. Objesili, razapali. Jer ga nisu razumjeli. Kako ljudi reagiraju na nerazumijevanje? Strah. A strah vodi mržnje. Svi su mislili da kradem. Ja sam rekao kradem, izvrsno. Nisam se branio, nemam se šta braniti. Ja sam napravio šta sam napravio, ko shvati, shvati, ko ne, da smo živi i zdravi. Zato te skrivene blind spotove ti jedino može otkriti dobronamjerna osoba. Dobronamjerna, objektivno i zrela osoba. Tako da evaluaciju samog sebe ne treba prepuštati svakome. Znaš, kad si u svađi, ti nešto napravio dobronamjerno, neko po kompletno, to razumiješ odmah. E, zato te ne može interpretirati ispravno, emocionalno je. Znači, broj jedan, osvještanje tih blind spotova tražiti ako imaš objektivnog prijatelja koji je sam već zreli od tebe, je već puno, da ti nešto da. Pametno je uzimati mentora, pametno uzimati nekog ko će ti pomoći na tom procesu. Zašto? jel ko u teretani? Ja sam uzeo trenera, ne zato ne znam sam diza, pa ne mre mi on ništa napraviti. Nek sam uzeo da me broj jedan, da me motivira i da mi kaže šta treba čega, da se ne ozlijedim i da mi skrati put. Ja ću sam skužit nakon godinu dana, pa bolje da mi on napravi za tjedan dana da mi odmah sve kaže šta moram, jel tako? Uštedi mi vrijeme. Broj dva je skriveni dio u tom Johari prozoru i koji ti kaže da moraš osvijestiti sve svoje sramove, strahove. Mi svi imamo tajne. vjerojatno si čuo ovoga rečenicu, ti ne znaš ko sam ja, je tako? Pa pokaži me. Jedino je razlog zašto bi se skrivo i išta držao u sebi tajne je sram. E taj sram te cijelog te damfa, cijelog te spušta dole, ne vidiš puno stvari, sve ti je pereno, niš ne razumiješ. A ne zna zašto. To ti je zbog tajni koje imaš u sebe. Na tebi je da sve staviš na stol. Da kažeš tu sam slab, ovo sam slab, ovo sam zezno, stvarno mi je žao, ispričavam se. Znači sve svoje emocionalno smeće da staviš na stol. I treća stvar je nepoznato, ovoga, da počneš raditi nove stvari. Ti kažeš, ali ja sam biciklist. Super, ostavi bicikl, sad na planinu. Ja sam planinar. Super, aj ostavi planinu, odi u sobu i piši. Radi nove stvari koje ti nikad ne bi pale na pamet. Ja sam 30 godina igrao nogomet i zbog toga sam si disk zezno. I ja sam skužio šta mi uprava hoće reći, Bog, svemir, univerz. Su mi htjeli reći ostavi se nogometa. A ja sam stvarno jako volio igrat mali nogomet. O Bože, sreće i veselja. Ali sam shvatio da više nije moj put. Čuo sam jasnu poruku. Ja sam trebao ići na operaciju kičme. Ja sam bio siguran ako prestanem igra da će sve biti u redu. I preko noći sam ostavio kopačke, objesio klinicu i kažu jesi normalno, pa ti cijeli život, ti živiš nogomet. Ja kažemo danas više ne. Promjena. I krenuo sam u planine i planine valjda su mi olakšale, ne znam, donji dio leđa, to i za sad evo, Highlander sam iz Pentro prošli vikend, pa vjerovatno je dobro. Nove stvari. Ali ja sam nogomet, ja sam mogao povjerovati u svoju miso, ja, sam, ja nisam nogomet, ja, se, ja si želim laskat da sam malo više od svog malog nogometa kojeg sam igrao. Zašto ljudi imaju naviku odlagati neizbježno, to čak možda nije neizbježno, nego e, ne znam koja je zamjena za, to jest kako je prijevod prokastinacija. Odgađanje. Odgađanje, evo. Zašto se to događa kod ljudi? Od onih što se nabraju sebičnost, iluzije, žele, ovo sve, je i odgađanje. Odgađanje je jedan od glavnih izazova ega, proizlazi iz straha od konfrontacije, proizlazi iz straha od promjena, proizlazi iz straha. Odgađamo projekte, jer nam je strah da će nam se ljudi smijat. Odgađamo e, natjeravati ljude da nam plate računa ako smo poduzetnici, jer se ne želimo konfrontirati, nekog moraš nazvat, moraš ga natjerati. Imao sam jednog poduzetnika, vrhunski lik. Kaže, ja nisam poduzetnik. Pa kažemo, šta si ako nisi poduzetnik, imaš firmu i fakturiraš i onda ti plate novce. Meni to zvuči ko poduzetnik. Ma da, ali ja to ne znam sa računima. A ti ne znaš sa računima, šta ne znaš? A imam toliko nenaplaćenih računa, ovo. Ja kažem, pa zato je te strah, jel da? Nazvat, molit svoje novce. A da, to mi je najgore. Ja kažem, izvrsno. E, sad ćemo prakticirati jedan dana. Ja kažem, sad imaš tjedan dana, molim te rešiti sve svoje račune. Zatvori ih na nulu. A ne, evo, joj, znaš šta to znači? Ja kažem, znam ja šta to znači. Moraš dignuti telefon, moraš se sukobiti, moraš, moraš se suočiti s onom nelagodom da žicaš svoje novce. Ja kažem, ne žicaš svoje novce, to su već tvoji, samo nisu kod tebe. Samo ti to moraš provesti u praksu. Kaže da je lomio tjedan dana i nakon tjedan dana je došao i kaže, sad sam skužio zašto je važno se ovoga, rešiti svoje račune. Sami računi su nevažni. Briga me, mislim, moraju ljudi platiti svoje račune, je važno, ali važno šta on naučio na, na tom procesu natjeravanja ljudi da mu plate račune. Mora se sukobiti, ono, joj, pa neću mu se onda svidjeti. Da, nećeš mu se svidjeti. Pitanje je šta je istina. Istina je si napravio svoj posao, jesi. ti platiti račun. Točka, kak? Snađi se. Tere ga na sud, nađi ga doma, zovi mu ženu, radi šta god trebaš. ti platiti račun. E, to je tu, na tom putu sprečavamo odgađanje. Ono kak smo rekli, uvijek počet s malim, e, nećemo ići u teretanu, imamo ovoga zdravstvenih problema, jel svi znamo vježbanje je naporno, isto kak je mentalno, jer što je najbolje mentalno vježbanje, ja uvijek uspoređujem s osobnim trenerima, bez iznimke. Ja uvijek govorim da je mentalno, ovo što ja radim je mentalni fitness kak osobni trener je mene tjerao da dižem utoge, dođem u sedam, radim sat vremena i objašnjavam mi proces kroz što ću prolaziti. tako dakle, ja ljudima objašnjavam u glavi. Znači, proces kroz koji ćeš prolaziti, nalazim ti slabosti i kažem, evo sad to rješavaj. Jedno po jedno, nikad ne rješavamo dvije stvari. Šta te boli leđa? E, sad ćemo ti se na tu grupu mišića fokusirati. Jel tako, ima svrha da, da bicep se vježba, ako mi leđa bole. E, tako je isto. A kad ti riješimo leđa, odjedanput ćemo preći na prsa, pa ćemo sve razviti. E, tako je upravo i u ovome. Odgađanje vrhunski, evo, to je što je najbolje jako često uzimam to prvi primjer, ali to svi rade. To je, to je, to je jako lagano osvijestiti, jako lagano se pozabaviti s tim. Odgađanje inače jedna od prvih stvari super se pogode s kojima ljudima uvijek dam zadatak, nazovem, nemam ja šta davati zadatke, nisam. Ali nešto, jer meni nije poanta da ja sad ljudima prolazim u njihovu slabost, meni je samo da jednu uzmemo, da slomimo i na to ćeš sve naučiti taj proces kad slomiš svoje odgađanje i onda će se, aha, taj proces tak, i onda ćeš to primijeniti na sve. A spoznaje, zahvalnost, ljubav i sve što će ti dobro u životu doći, to ti ne trebam ja. Izvrsno, jer to će sve sam shvatiti. Na mene je sam da ti pomogne slomiti jednu slabost, slomiš slabost i možeš ići. Skužio si proces. Dobro. I sad to samo ponovi gdje god. <laughs> Ponovi puta. I pogreši 200.000 puta. Točno. Potpuno isto, znači mentalni fitness je Potpuno isto ko, ko fizički fitness. Potpuno. Samo ovoga preneseno u glavi pa nema rezultata da se vide ovako. Ali se rezultati vide stvarno osoba osjeti, to je glavno. Pronađi izazov, suoči se sa izazovom. I imaj hrabrosti ga slomiti. Slomi ga na kraju, adaptira si se na njega, pronađi sljedeći izazov. Evo, to, I to je to. I sad to neka velika matematika. Nije. I tako dođe, ponovi to puno puta. Doćiš do Isusa. Jel može jednostavno od toga. Svako mistificiranje bilo čega proizlazi iz čistog neznanja. Stvari su jednostavne. I zašto imamo život i koji je smisao života i koja je svrha i šta ti trebaš nam, sve je jednostavno. Ti kad gledaš da osobni razvoj je naše duše, kako smo rekli, ovo škola i svako od nas ima određeni svoj stupanj trenutne zrelosti koji dolazi sa određenim izazovima i nagradama. I mi smo svi ko u osnovnoj, srednjoj i na faksu. I svako u svom razdoju ima svoje izazove i stvari koje će ga odvesti na sljedeći kat. I zato postoji sljedeće pravilo ovom ovoga igrici koja se zove život, a zove se ono što te dovelo do ovdje, te odvesti dalje. Ako te, na primjer, tvoja potreba za kontrolom si postao uspješan fitness trener, poduzetnik i ovo, to te neće odvesti dalje, na primjer, u osobnim odnosima. Neće ti dovesti ljubav ili nekakve dobre odnose. Tvoja e, sebičnost te možda dovela do, do poslovnog uspjeha, ali će te možda dovesti do zdravstvenog neuspjeha. Dobiš rak. Jedna osoba mi je ovoga, kad je dobila rak, me nazvala i pitala, ja mislim da mi je ovo poruka. Ja kažem, slažem se potpuno, je poruka. Koja je poruka? Mi smo tražili tu poruku. To je onaj dio kad mi svi vide nas, a mi ne vidimo samog sebe. Poruka je bila vrlo jasna. Materializam. I jako je teško to osvijestiti. Još teže je promijeniti. Zamisli kad je, takve su ti izazove, materializam ili, ili taština ili zavist. Jako si zavistan. I onda ne smiješ sebi dopustiti zavist. Pa to je jedino što znaš. Ili da ti je izazov da ne znaš odrediti vlastite granice, reći ne. Ja svoju vlastitu ženu učim da mi kaže ne. Je li volim. I ona mi kaže ne. Ja kažem izvrsno, ljubav je sad si najbolje napravila. Super da sam mi rekla ne. Pa kad mi je drago radi nje. Ja ju učim da ona meni govori ne. Kaže, ali friend, ali to nema nikakvog smisla. Ja kažem, ljubav jako često nema smisla. Ali ispravno. Ispravno je da mi kaže ne, jer želim da je u balansu. I jedan dan mi je rekla, ljubav, ja mislim da više nisam vezana za tebe. Ja rekao, izvrsno, sad me možeš voliti. Ja ne želim da je ona ovisna o meni. Ja želim da je slobodna. Koliko je to važno u odnosu? Sve. Sve. Kako, potaknuti nekoga da ne bude ovisan o tebi? Izvrsno to je poglavlje u knjizi koje se zove preuzimanje odgovornosti. Ne možeš ništa napraviti drugome. Ko što ti ne možeš ništa napraviti meni, ja ne mogu ništa tebi. Ti ako meni gažeš, Zoran, ti si mamlaz, ako se ja naljutim, to je moja odgovornost. To je nezrelost da me vređaš ali moja odgovornost da to uspiješ. Nedavno kad me ovoga, sam bio u nekakvom ovoga interakciji, sukobu, neko me nešto kao pokušao vrediti, ja sam jedino gledao sebe, ali reagiram. Na, ništa još. Ne, ne, ne reagiram. Dobre, izvrstan sam. Meni je super bilo da me istestiram. Ne možeš nikom ništa napraviti u odnosu. Ono što je najčešće u odnosima da živiš ovoga muž, žena doma ili, ili prijatelji ili tata, sin, što god, nije važno koja je vrsta odnosa. I različita je zrelost, ali uvijek su to, ja zovem kompromis ega. Daješ dovoljno da druga osoba ne ode, ali nedovoljno da bi znao šta je ljubav. Znači natežemo se, evo kratko jasno. Znaš što, u vezama to je valjda 9 od 10, ali natežemo se. I onda se javljaju zamjeranja. Znaš šta je zamjeranje? Zamjeranje je jedan od glavnih izazova ega i razlog svih loših odnosa na planeti. Zašto? Jel si preslab da bi otišao, da kažeš ovo meni nije dobro, ja ću otići, a preslab si da oprostiš. Kad me neko pita šta je ispravno napraviti u vezi, dat sve od sebe. Kad bi me pitao šta je najbolje za podcast napraviti, šta je najbolje napraviti kao medicinski tehničar, ja bih ti rekao daj sve od sebe na poslu. Daj sve od sebe, daj svu ljubav koju imaš u svojoj braku. Ako nije dovoljno dobro i misliš da ne dobivaš svoje, onda odi. Što ako to davanje sebe, emocije, ako te crpi energetski, emocije ne može te crpiti. Samo ako te crpi, znači da nisi zreo. Ne možete ljubav i davanja te nikad ne crpi. Mene puni. Ja kad dam, ja dobim duplo više. Ja ovo što danas napravim, meni je to podnič. Ja dobim duplo više. Možda ne ove sekunde, znači nekad me zna ono fizički istrpiti ove sekunde, ali generalno u životu dobim sve. Samo ne smiješ biti šupak i tražiti nagradu iste sekunde. Jer svi mi hoćemo nagradu sad. Ali život ne radi tako. Još jedno pravilo. Nagrada nikad ne dolazi sada. Jer bi bilo prejednostavno. Onda bi svi skužili uzrok i posljedicu. A ja dam i odmah dobim nazad. Kaco, kažu naši susedi italijani. Svako, svako, svako, istraživanje vođeno na miševima je na, <laughs> na taj način automatske nagrade. To kako se zove uvjetovanost. Uvjetovanost, da. E, i onda bi to nama bilo lagano. Šta ne bi bilo lagano? Da, svaki put kad nešto napravim da dobiš kuki. Ali onda si pes, onda nisi čovjek. Dobit ćeš nagradu. Ja mogu obećati svima, kogoda je dobar, nazovemo dobar, što god to značilo, uvijek dobije nagradu. Sam neću dobiti ove sekunde. Kogod djeluje iz ljubavi. Točno. Jer kad djeluješ iz ljubi, onda ja dam, stvarno. Jer ja onda sad ne očekujem da išta dojem od podcasta, od tebe, od ovog, meni stvarno svejedno. Dođemo ovdje iz čiste ljubavi, ja dam nešto. Znaš, kad su ljudi u vezama i onda kaže ja sam ti dala dvije godine. Nisi ti meni dala ništa, nek si mi posudila i sad mi nabijaš na nos. Šta si ti meni dala? Ja sam te ja tražio da god čovjek. Si mogla otići u bilo kom trenutku. Što se da prema cijeni odgovornosti. Ja sam imao propalih veza koje su i drugi, ja sam na svakoj naučio nešto i za odgovor. I nikad nisam nego krivi. I kad sam folo i kad sam ubašen. I kad sam popio crvenu kuću na klizič. I plaćao deset godina. Dosta smo mi već toga ja ovaj, ono, <laughs> uspjeli, proći kroz, kroz ovaj naš razgovor koji je zaista bio onak opušten. Ja ne mogu, ne mogu naglasiti koliko sam se ja zapravo osjećao u ovom razgovoru opuštenog. I kao, kao voditelj s gostom nisam imao problema nikakvih poticati ništa, nego je sve dolazilo, sve je išlo svojim nekim tokom. ostavio bi malo prostora za neku završnu misao, za nešto što bih htio poručiti ljudima koji su došli do ovdje u ovom razgovoru. Znači, ovoga, samo završno misao, evo sam napisao u knjizi, na svim predavanjima suda kažem, ako možete zapamtiti samo jednu rečenicu, zapamtite, nije važno što radiš, važno je zašto radiš propitkuj sve što radiš, misliš, djeluješ, izgovaraš. Samo pitaj zašto. Zašto je pitanje koje meni transformiralo život, koje me dovelo dijez. Jedno obično zašto. Zašto se ljutim, zašto radim ovo, zašto sam u vezi, zašto nisam u vezi, zašto. I nemojte si dat, nemojte poslušati egoistični onaj prvi odgovor koji dođe. Prvi odgovor je uvijek bullshit. Prvi odgovor je uvijek isprika. Prvi odgovor je uvijek laž koji ti se javi u glavi. Moraš si dati truda, moraš zaroniti malo dublje. Zato se uvijek govori o poniranju u sebe. Jedino što ti treba je obično zašto. Ljudi misle da su stvari kad ja kad sam krenuo to tim putem je sve takva magla, ništa mi nije bilo jasno. Dok na kraju nisam skužio, pa sam trebaš pitati zašto. To je sve. Samo ti treba obična znati želja. I broj dva, otvori se prema ljudima. Svi koji su krenuli duhovnim putem zrelost, što god, kako smo rekli, zadrže to za sebe. E, duhovni put, religiozni ljudi, svi drže za sebe. Ljubav se otvara, ego se zatvara. Ljubav pita, kak je tebe na tom putu? A s kakvim se izazovima ti susrećeš? A šta misliš o ovome? A zašto je ovako? I onda smo nas dvojica zajedno na putu. I u dvoje uvijek lakše. I kad vidiš trećeg da se bori, onda ćete i trećeg pozvati. Onda ćete, te, evo s nama, kak tebe ide? I onda je troje ljudi koje je pričati. Ja ti mogu reći, mi imamo ovoga, jednu, ovoga društva i nas je 18 odraslih muškaraca, poduzetnika. I to je 18 ljudi koji govori na večeri o svojim nesigurnostima. Mene je to prekrasno slušati. Prošli smo, ono, hvala Bogu, trebalo nam je neko vreme, ali razgovore o komadima, izlascima i milionima i kamionima. I prošli smo na ono meritum stvari. A to je ono, o nama razgovaramo. Prekrasna stvar. I to je 18 ljudi koji dođu doma i svojim obiteljima postavljaju pitanja zašto ti ovo, zašto sam ja ovako. I onda se počnemo baviti sa sobom i to je sad tema. Više nisu trivialnosti tek, tema i kad je tekma i kad nije tekma i koje možeš gledati tekme niko Ali to zahtijeva vreme, to zahtijeva posvećenost, to zahtijeva fokus. A naš fokus je ko kompas. Može biti okrenut samo u jednom smjeru. Ne može nam biti važne tekme i mi. Odaberi šta ti je važno. Ne može ti biti važan trening i McDonald's. Odaberi, but choose wisely. Gdje te mogu ljudi pronaći, gdje mogu saznati više o tvojim knjigama, gdje se knjige mogu nabaviti i što mogu očekivati u nekoj skoroj budućnosti? Znači, knjiga trenutno ovoga se samo isključuje izdavač bavi, nema prodao sam svoja autorska prava, tako da ovoga, sve preko Planetopije i zapravo ima u svim knjižarama, koliko znam, čak sad već i u cijeloj regiji knjige se šalju od Kanade do Australije, koliko sam vidio. Ovoga, što se tiče mene osobno, imam onu stranicu zoransalopek.com gdje promoviramo ovo tu što propovjedam. Jel? Sutra je već prvo predavanje ovoga u Novi u 18 sati, u Ilici 11 kroz 1 i predavanje nakon toga će biti u butik Sinestaru ovoga 25.10. Tako da organiziramo ta javna predavanja gdje potičem temu rasprave o unutarnjim svjetovima, o duhovnosti, o i jako, jako, jako, jako krucijalno mi je važno demistificirati sve to i staviti kao običan common sense što je. Ne moraš levitirati, ne moraš jest ono, ne moraš ići u crgu, ne moraš niš raditi. Samo moraš se baviti sa sobom. It's really fucking fun. <laughs> Eh, Hvala ti Zorane, hvala ti na ovom inspirativnom razgovoru, hvala ti na ovom ugodnom druženju, hvala našim sponzorima, našim partnerima na ovom putu, Centru za crjevni mikrobiom i Fido Beast Nutrition, svemu tome mogu pročitati dolje u opisu, sve piše potrebne informacije, tako da još jednom neizmjerno hvala ti. Hvala na pozivu.